First, we weigh a small lead pyramid to measure the force of attraction between it and the Earth. Its weight is 152.166 grams. Now we move the heavy lead ball under the scale, adding its mass to the mass of the Earth. The weight has increased by one thousandth of a gram which represents the attraction between the pyramid and the ball. When the mass under the pyramid got bigger, the force of attraction did too. You don't really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. And try to wake people up and impart this knowledge to them and find out that they just have walls built in front of them. We want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Ja, idag så har vi den 17 eh, januari och eh, idag så är vi en eh, kvartett. Det är jag, Martin, och så har vi Daniel, Patrik och Simon. Jajamän. Och, ja. och Hej. idag så hade... Hejsan. eh, idag så hade vi tänkt att tala lite om eh, Cavendish experiment och hur man säger sig kunna väga jordens massa och eh, jag eh, läste lite astronomiböcker, eh, bland annat att jordens, eller månens gravitation är en sjättedel av jordens. Men sen så var månens massa en åttiondel av jordens. Och då har man fått fram en gravitationsformel som är F lika med G, alltså gravitationskonstanten, gånger massan av objekt 1 och massan av objekt 2 genom radien i kvadrat av dessa två objekt. Eh, och eh, den formen går ju lite konflikt med Newtons tredje lag som, eh, som säger att, att kraften är proportionell mot varandra. Ska vi se. Mm. Precis. Så mm. ja, jag tänkte lite. Har du tittat lite på Cavendishs experiment och så Simon? Eh, hur, eh, hur man säger sig kunna väga jordens massa? Ja, det var en ganska intressant eh, historia liksom att läsa. Hur han då hade de här eh, sakerna som hängde i ett rum och, och genom det experimentet skulle han då vägt massan av jorden. Och det är, det är just detta med massan som är så, så viktig för astronomi. är ju någonting som enligt mig har aldrig liksom kunnat bevisas. Ehm, det är någonting som som brukas nu för att säga ja, nu, nu ser vi den här stjärnan här som åker runt en annan stjärna. De flesta stjärnorna är faktiskt binary. Det är, eh, det är så det är nu. Det, det, har vi, det har vi sett i de sista åren. Att 85 procent av stjärnorna som vi ser är egentligen två stjärnor. En stor som vi ser och en väldigt liten som vi eh, oftast inte ser. Det är ett exempel. Ett exempel är Sirius som är, eh, som är den största stjärnan som vi ser i, i, i vår eh, himmel. Men jag Sirius, på det. Förlåt. Sirius är, är två stjärnor. Det är Sirius A och Sirius B. Ja, varsågod Patrik. Ja. Eh, nej, jag bara tänkte på det med den här Cavendish. Alltså han, det var på 1700-talet va, som han gjorde sina experiment. Och det, mm. här har man, det här har man då som grund för de här idéerna kring eh, vad eh, himlakroppar, saker i himlen har för massa och sådär. då. Eh, men mm. man, det är ju ingenting som man har kunnat... Ja, det, det, det, går ju inte att göra några experiment kring detta. Kan man ju konstatera. Ja, jo, de gör ju experiment men då är det man sätter upp två blykulor och så kan de röra sig fritt och så mäter man gravitationskraften mellan blykulorna och sen mellan blykulorna och jorden, alltså liksom skillnaden däremellan så säger man sig kunna genom det väga jordens massa och även ta fram eh, gravitationskonstanten. Mm. mm. Och, och alla de här, eh, och jordens massa och gravitationskonstanten, den används ju sen flitigt när man beräknar eh, liksom andra planeters banor och flykthastigheten från jorden Eh, och flykthastigheten från andra planeter. Så att liksom mycket av det inom, som astronomin räknar på bygger på de här experimenten. Då. Mm. Mm. Ja, det gör det. Det bygger på de här experimenten och sen <clears throat> har det liksom då uh, brukats för att, uh, ja, för att beräkna massorna av de här planeterna och stjärnorna som åker runt omkring oss. Men jag snackar just om Sirius och Sirius är då en, ett par stjärnor. Ja. Sirius A och Sirius B. Sirius B är ungefär lika stor, eh, eller lika liten som Mars är eh, om vi jämför, det med, om vi jämför Mars med solen. Så att eh, Sirius A är, skulle då vara man kan tänka sig Sirius A är en syster av solen och, och Sirius B är en syster av Mars. Mm. De, är, de är professionellt ganska otroligt likadana proportionerna alltså mellan de två. Och vi vet, vi ser, vi kan se med, med teleskop att Sirius A och Sirius B åker runt varandra. Och det, det är ett stort problem, skriver de nu i våra dagar. Det är ett stort problem för Newtons gravitational theories och Einstein och allting. För att det är en väldigt, väldigt liten massa då som skulle åka runt Sirius A. Sirius B är väldigt, väldigt liten. <clears throat> De säger, de, då, då säger de nu alltså att på Sirius B, om du skulle då... Uh, the, the force of gravity on Sirius B is 350,000 stronger than on Earth meaning, meaning that three grams of matter, roughly a sugar cube, would weigh 1,000 kilos. Mm. Så, alltså en, en, en sockerbit skulle väga 1000 kilo på Sirius B. Det är liksom slutsatsen som vetenskapsmän eh, säger när de, ser på, när de tittar på Sirius A och Sirius B. Så, eh, är det så? menar, kan vi verifiera detta? Eller, eller är det bara postulationer som Newton har lagt ner? Jag menar, hur, hur kan vi verifiera att en, en sockerbit väger tusen kilo på Sirius B? Mm. Ja, men an annars, måste vi ju, annars måste vi ifrågasätta Newton och det kan vi ju inte göra. Nej. Nej. <laughs> det går ju inte. Nej. Nej. Ja. Nej, det går inte. Och därför så är det, det, det är en stor kris mm. i astronomin just nu för att ingen kan förklara vad de har upptäckt i de sista 20 åren. Det vill säga, de har upptäckt att nästan 85 procent av stjärnorna är binary. Alltså det är två stjärnor. Mm. Men vi ser en stjärna så ser vi, vi ser en stjärna för att den är stor. Men den har alltid en, en eh, companion. Hur säger man det på svenska? En, mm. Kompis. En partner. En partner. Kompis, en partner. Ja. Den partnern är alltid så jävla liten som man oftast inte ser den. Ja. Det är omöjligt att se den för den är så jävla liten. Sirius B, eh, var, de klarade inte serien ända tills eh, jag menar, våra tidigare dagar. Ingen hade sett Sirius B. Ja. Eh, tills, eh, när var det nu? 1980, 1973 eller något sånt. Nej, nej. 1862 så såg Alvan Clark Sirius B. Okej? Okay? Mm. <clears throat> men, men många, många andra eh, stjärnor kan man faktiskt inte se eh, den här eh, kompisen. Alla stjärnor har kompisar. Mm. Det är viktigt, du... vi måste förstå nu. Det är ja, väldigt viktigt ja, att förstå detta. Alla stjärnor är binärstjärnor. Kan man mm. nästan säga. Alla. Eller inte alla, men i alla fall alla, 85 nästan alla. 85 säger ja. de nu. Ja. What, sen, what if? Och de, och de upptäcker mer och mer och mer och mer. Ja, så, eh, tänk om det blir 90. Tänk ja. om det blir 95 procent. Ja, Tänk det ju... om det blir 100 procent. Ja, Då måste ju vi också vara en binary system. Ja, våran, våran värld, våran kosmos måste ju vara en binary system. Ja. Logiskt, logiskt uh, Shit. Nej, för det kan ju mycket väl vara så att även de här, alltså man, man har kommit upp i en siffra på 85 procent nu. Va? Men det kan ju mycket väl vara så att de stjärnorna som man har tittat på, eh, där har man inte kunnat konstatera någon binär kompanjon, men det kan ju mycket, eller någon binär partner, men det kan ju mycket väl mm. vara så att det mm. finns en, det är bara det att man inte ser den. Eller hur? Precis. För att man inte, ja, det, man inte har tillräckligt ja, men, bra teleskop. För att äh, ja, binärstjärnor behöver inte betyda nu att det är en stjärna som är den binära partnern utan det kan ju vara en himlakropp som inte lyser överhuvudtaget, det vill säga en planet. Va? Och jag tänker på det Simon, för att du har ju en, en tanke kring detta som, som eh, anknyter till eh, en, eh, en gammal känd eh, astronom som, som hette Tycho Brahe. Som hade mm. en idé om, eh, en, en eh, teori om solsystemet som var väldigt eh, eh, väl ansedd då det begav sig, men som man sedermera har gått ifrån. Skulle mm. du kunna berätta lite om det? Jo då. Tycho Brahe var ju då den liksom största eh, astronomen av 1600-talet och fortfarande den, den, som har gjort de bästa observationerna som någonsin har, har blivit gjorda. Ja. Det är ingen som kontesterar det. Tycho Brahe har liksom hans, hans tables, star tables och allting som han gjorde är otroligt accurate, otroligt precisa. Men trots det så, så, så vann eh, då Kepler som var hans eh, assistent, han var 20 år yngre, eh, kom och knackade på hans dörr och, och eh, frågade om han kunde titta på... Nej, han blev då... Han, han fick Eh, då titta på Mars, eh, Marsobservationerna som Tycho Brahe hade gjort i många år. Och så Tycho sa, försök att se om du kan mm, göra någon matte om den här Mars... Eh, Mars, vad gör Mars? Jag förstår inte vad Mars gör. Jag menar, jag ser Mars åka runt så här och så här. Kan du försöka att göra några, några kalkyler här? Och det, då sa jag, Kepler, ja, ja, det kan jag gärna göra. <clears throat> och Kepler då, det är slut så, men plötsligt så dör ju Tycho Brahe, 55 år gammal. Eh, och, och, och, Kepler tar alla hans papper och sticker iväg och, och, <laughs> och säger att Copernicus system är bättre. Och, så det, det är liksom redan en, en stor uh, treason uh, av Kepler. Han hade jobbat för Tycho Brahe men sen så tar han de här Tycho Brahes observationer och säger att nej, nej men det är ju så att alla planeterna åker runt i elliptiska banor. Ja. För att med hans matte, eftersom han inte förstod precis hur det fungerade så, så, så fifflade han lite, man, lite med matte. Och så fick han att det var inte egentligen runda <laughs> omloppsbanor, men de var <laughs> elliptiska. Och det är bara en matematisk eh, magic trick som man gjorde. Mm. Ja. <clears throat> Men i alla fall, det, det, för att gå tillbaka till massan. Ja. Massan var ju då det att eh, problemet av, av, av determine the masses of av, av the various planets <clears throat> var väldigt viktigt för Newton. Och, och han bildade då hans gravitational theory runt, runt omkring det. Men kan vi inte i alla fall erkänna att det är ingenting vi kan verifiera från jorden. Massan är, är någonting abstrakt. Det är bara, vi kan bara göra postulationer om massorna. Vad vi kan verkligen verifiera är, är observationer, geometriska, alltså rörelserna av våra planeter runt omkring oss och, och distanserna eh, från, från varandra. Det kan vi verkligen göra. Det kan vi, det kan vi eh, starkt eh, bevisa och sånt. Men det här med massan, eftersom vi nu snackar om Cavendish, har aldrig varit bevisat på något sätt. Mm massorna av de olika planeterna och månen som vi ser runt omkring oss. Det har aldrig varit bevisat på något sätt som helst. Mm. Precis. det blir ju väldigt svårt att göra också, bara som jag fick in med tidigare, i och med att man inte vet densiteten på de olika föremålen så kan man ju inte bestämma massan heller. Man kan ju omöjligen veta vad som finns på insidan av skalet. Ja, just, ja, just det. Det, <clears throat> det, det, är en, det är en <clears throat> discussion som bara går runt i ringar. Det här om massan. Så vi, kan vi vänligen sätta den till sida för for now. Just nu. Vi har inte teknologiska möjligheter att mäta massorna av, av våra planeter. Det, det, en viktig sak som jag ville säga. Mm. Vad vi kan göra, once again, är vi kan titta på hur planeterna rör sig, vi kan gå tillbaka och bruka gamla vetenskapstekniker eh, för att förstå hur egentligen vårt solsystem fungerar. Och det är det som jag har gjort de här sista fem åren. Mm. Jag har gått tillbaka i tiden och brukat väldigt arkaiska, gamla tekniker för att uppfatta vad som händer runt omkring oss. Mm. Och, och, då har jag liksom helt lagt i sidan eh, idén av eh, massor och sånt. Eftersom det som slog mig var just detta om eh, till exempel eh, ja, Sirius A och Sirius B de här två stjärnorna som en jätte, jättestor stjärna och en jätteliten eh, objekt som dansar med varandra. Jo, <laughs> det visar sig att de är då alltså proportionen mellan eh, Sirius B och, och Sirius A är <clears throat> Sirius B är 0,40 4888 procent av, av Sirius A. Och då tittar jag på Mars, som jag menar är solens eh, kompis. Mars är 0,4881 procent av solens eh, storlek. Storlek, nu snackar jag bara om diameter. Mm. Jag snackar om mm, det är proportionerna kan, som är Proportionerna, hur vi kan titta på det i våra bästa teleskop. De fungerar ju. Jag menar, teleskop fungerar och vi kan eh, gärna mäta med, med, med stor accuracy, accuracy eh, de här sakerna. Det kan vi, det kan vi eh, bruka som element för att komma till en slutsats. Sant? Vad vi kan se, empiriska eh, observations. Mm. mm. Och därför så menar jag liksom och jag menar, jag har faktiskt kommit till en slutsats att vi är då också en binary system. Mm. När jag säger vi så menar jag att solen och Mars dansar med varandra. Och våran lilla värld, jo, oh, var är den? Den är i bergcentrum av den dansen. Mm. Världen ligger i mitten av dansen som solen och Mars gör med varandra. Mm. Och det är liksom the basic uh, premise av uh, eh, mitt, min Taikus-system som jag, som jag har skrivit i de här eh, åren. Mm. Om mm. man, om man jämför mm. med Sirius så finns det ju, för jag menar, det finns Sirius A och så finns det Sirius B och sen finns det en Sirius C också va? Och Sirius C motsvarar då jorden om man jämför. Ja, precis. Ja. Så att det du säger då det är mm. att, jord, att solsystemet inte är en unik eh, blomma i universum då utan att vi förmodligen ser ut som de flesta andra eh, mm. stjärnsystem. Det vill säga mm. vi är ett binärsystem då. Ja. Mm. Och det är helt unikt att eh, Simon du har kunnat titta på det här för du har ju varit först då liksom med 9-11 och sen så även genomskåda NASA till den graden så att man bara kan kasta allt som kommer därifrån på soptippen och nollställa sig och liksom tänka hur fungerar det egentligen? Mm. Och liksom, för, det, för det är ju det som alla andra astronomer felar då, att de fortfarande bygger på de här felaktiga teorierna. Mm. Eh, om gravitation och om liksom NASAs forskning. Eh, att de skickar rymdsonder eh, ut i solsystemet och kanske ska men, hem data. Så. Herregud. Mm. NASA har jag då ja, det har jag studerat i ännu, ännu flera år. Mm. Och det är ju uppenbart nu för, för mig och för många andra människor som, som resonerar med deras egna hjärnor rasar ju bara en Hollywood eh, department. Mm. De är inte upp till rymden. Mm. menar, varför har de inte nu idag va? <laughs> en satellit som har en kamera som visar vårt system dag efter dag. Vi kan bara liksom gå till en, en webbsajt och titta på vårt system, hur det, hur det fungerar. Åka runt. Va? Varför har vi inte det? Mm. Varför har vi inte NASA en, en, en sån satellit? <laughs> Nej, det, det, är så komiskt för att vi har ju den här, eh, det finns väl någon sån här ISS-kamera, men den, den, den är ju alltid bara riktad mot jorden. Ja, Varför har man denna fetishism ja, en sån med att bara det det filma jorden? Liksom. Men den är bara 400 kilometer högt, eh, Patrik. Den kan ju inte se hela systemet. Nej, men den de är ju inte utanför jordens props, atmosfär. De har ju props som åker långt, hur, hur långt bort som helst, ja. säger de. De har probes som åker Eh, bort till, de åker till Sirius. De åker hur långt som helst. De åker till andra galaxer. De har åkt i, i, i, i 50 år. Eh, och har de åkt bort, längre och längre bort. Varför har de aldrig satt en kamera på de här probes? Mm. Ja? Om ni vill kontestera eh, eh, vad jag sa just nu. Mm. Eh, varför har de inte på en satellit? Ja, men på en satellit, Satellit... satelliter, geostationary satellite ska, ska då vara 36 000 kilometer från eh, jorden. Va? Mm. Ja, men 36 000 kilometer, det är tre gånger eh, jordens diameter. Det skulle i alla fall nog, vara nog för att vi kunde se... Ja, ja, nej, det skulle inte vara nog för någonting. Men de har de här probes som åker mycket, mycket längre bort. Ja, varför kan de inte eftersom de säger att man kan stanna en satellit i en viss höjd och, och, och va? på mm. geostationary eh, level. Varför kan de inte stanna en, en annan satellit längre bort så att, så att de kan, vi, kan, vi kan se då hela vårt system? Dag efter dag efter dag. Med, med alltså Merkurius, Venus och, och, och Mars till och med. Varför mm. har vi inte det? det? Vi har aldrig fått den eh, eh, computer generated eh, filmen. Vi har inte fått den filmen. De har aldrig gjort den filmen. De vågar inte göra den filmen. Ja, de kan men, väl inte ja. göra den filmen och, och jag menar det här blir ju uppenbart när man liksom ställer sig de frågorna. Sen har vi även Hubble då som är ett teleskop men det kan man ju tydligen inte använda till det här heller då för att det är så långsynt så att det kan bara titta jätte jätte jättelångt bort på, ja, på andra det. Eh, ja, just det. Här galaxer kan inte, och sånt där. Liksom. Se, det är långsynt bara. Jag kan ja. inte se nära, närmare saker. Nej. Nej, jag kan titta på galaxer hur långt som helst. Ja. Miljoner av light years. Ja. Men jag kan inte titta på våran. Men de skulle ju kunna skjuta upp våran, flera Hubble med, med, olika närsyntet och långsyntet i sådana fall. Det har de inte gjort. Nej. Mm. Det blir ju ett skämt liksom. Ja. Nej, och sen är det ju så här inom forskning då liksom. Jag menar man pratar om forskning då. så att Det viktiga inom forskning det är ju att kunna ställa rätt frågor. Men här har ju, eh, ja, vad ska man säga, forskare, de, de kan ju inte ställa den här frågan som du har ställt nu Simon. Eller de Stämmer. får inte rättare sagt. För Nej, men så de... pass blir de av med jobbet. Precis, ja det kan man säga. Men de är ju väldigt mentalt blockerade. Alla är ju mentalt blockerade i det. För att om man skulle ställa sig den här frågan. Eh, alltså hur ser vårt solsystem egentligen ut? Stämmer den koperniska modellen? Då, då eh, ja, om, om det skulle visa sig inte stämma då blir det ju ganska tydligt att NASA inte har en aning om någonting egentligen. Eller att vi inte vet nej. någonting om hur solsystemet faktiskt ser ut. Nej. Så det är en... Mm, nej. <laughs> Och om de vet det så publiceras det inte utan det hålls ju på det sättet som du beskriver med att man... Eh, folk får ju sparken liksom om de skulle ställa fel frågor eller mm. försöka mm. forska på fel saker. Mm. Men, men det lustiga är väl att de erkänner fortfarande att Tykos var bland de mest eh bästa eh, observationerna av eh, planeternas banor men sen så har de ändrat hans modell till den kopernikanska modellen och liksom sytt ihop det med liksom varierande hastigheter i omloppsbanorna vilket då innebär att, eh, att planeterna accelererar och decelererar i sin bana liksom. Mm. mm. Så att de har varierande hastigheter. Ja, just det. Att, de, bromsar och accelererar hela tiden. Fram och tillbaka. Ja, just det. Ja. Mm. Nej, det, var, det var ju Keplers enda sätt att få Tychos exakta observationer, att, att få ihop den på koperniska modellen då, så fick han ju gå ifrån den här principen som alltid innan har gällt. Alltså man har antagit att planeter yeah. rör sig i konstanta hastigheter i cirkulära banor. Men han yeah. gick ifrån detta och, dro, och, och jag menar, drar man ut sakerna till ellipser och kan ändra hastigheten, då har man ju liksom ja, då kan man ju få det, då kan man få det att funka. Liksom. För att man kan ju faktiskt säga att man, man fuskar. Mm. Och, och, det är ett antagande som man inte kan ha några belägg för. Men sen var det ju dessutom så att trots att han gjorde detta så var mm. han tvungen att eh, förfalska eh, Tychos observationer. Han kunde ju inte få det att gå ihop ändå, vilket uppdagades, vad var det, på 80-talet tror jag. Så har man ju mm. faktiskt belagt det, att Kepler eh, fifflade med tyckos Han fifflade, han, han, han, fuskade. Ja, han fuskade. Ja. Och, och det, det, det, bevisade, vet du vem som var som bevisade det? Det var han som översatte till engelska Keplers ja. stora bok Astronomia Nova. Ja. Så eh, det var liksom inte vem som helst och han var också en, en ganska bra astronom. Han, men han, då, han sa, vad, vad händer här? här, här höll jag på att översätta Keplers bok. Och så på slutet av boken så brukar han siffror som är helt annorlunda än de som han, han hade satt eh, på början av boken. Och eh, ingenting stämmer. Nej. Så han har fifflat med siffrorna som han tog från Tycho Brahe. Mm. Tycho Brahe dog och fick inte tid eh, att, att komma fram med hans modell som han hade ritat. Det var en väldigt intressant modell som Tycho Brahe hade ritat. Vad hade han ritat? Jo, han hade ritat att solen och Mars eh, omloppsbanor kryssar varandra. Mm. De dansar med varandra. Det hade Tycho Brahe kommit till. Tycho Brahe hade kommit fruktansvärt nära sanningen. Mm. Och så dör han plötsligt 55 år gammal. De säger att han kissade på sig någonting sånt på en fest och därför dog han. Men sen så har han blivit uppgrept två gånger i Danmark. För att det är någon som skrev en bok att det var Kepler som kanske mördade honom. Kepler mm. kanske mördade hans, hans, hans eh, master. Så det har varit mycket polemiker runt omkring det. Men i alla fall. <clears throat> Det, låt oss inte gå i, i konspirationsteorier om, eh, om Tykos död. Men Tycho var den som gjorde de absolut bästa observationerna. Ingen har gjort så bra observationer. Och de har alltid eh, liksom... Uh, eh, they, they have... They have, they have eh, held the test of time. Mm. Ja? De är fortfarande absolut valid. Allt det som han gjorde i hans liv. Mm. Mycket bra. Nej, och jag tänker så. på det också att det här som hände då på 80-talet att det uppdagades att Keplers eh, eh, att han hade fuskat med eh, Tychos observationer. Det borde ju ha lett till en jordbävning eller om man ska vara lite vitsig stjärnbävning inom astronomin. Ja, tycker visst. man. Men det har ju mm. inte, det, man har Nej. inte hört någonting om Nej, detta. Nej, det har inte hänt. Patrik. Det är ju fantastiskt! Ja. ja men här kommer det, plötsligt i, i, i 80-talet, när jag var 89 någonting. Här kommer det alltså över, han som översätter Keplers bok äntligen till engelska och säger att, att Kepler har fuskat. Mm. Ja men Kepler är den som vi tror på. Mm. Tillsammans med Copernicus. Det, det, det, Kepler är nummer ett kanske, till och med viktigare än Copernicus. Mm. Ja, ja, visst, det var ju Kepler det, det... som till slut fastsatte att ja. vi åker runt i elliptiska omloppsbanor. Ja. Det var, det, Kepler är viktigare än Copernicus själv. Ja, och så har det uppdagats forskningsfusk kring detta då. Men det har inte lett till någonting. Och jag menar, det här är ju heller ingen konspirationsteori det här att Kepler fuskade med, med eh, Tychos data. Utan det hittar man ju om man gräver lite efter den här nyheten. För den är ju inte, man har ju inte nej, hållit fram nej, det, den. Det är absolut inte någon, någon konspirationsteori. Nej. Det är fakta. Jajamän. Mm. Det är mm. absolut fakta att han, han fuskade. Mm. Så, så where do we go from here? Mm. mm. Här, sitter vi, här sitter vi och tror, och tror att vi åker runt solen i 107 000 kilometer i timmen. <laughs> Det är det som de har, har, har förklarat i skolorna när mm. vi var små. När vi gick i skolan så sa de, ja vi, vi åker runt solen. Ja, hur fort då? då? 107 000 kilometer i timmen. Det, det, är alltså vad, vad jorden ska ja, eh, flyga runt eh, solen. Mm. Men varför, hur kan det då vara liv på denna jorden? Mm. <clears throat> Om vi åker så fort. Mm. Nej, vi, vi är alltså enligt min eh, bok som jag nu snart, den är faktiskt nu färdig, mm. <clears throat> så åker vi runt i en omloppsbana i 1,6 kilometer i timmen. 1,6 kilometer i timmen är ganska långsamt. Det är som en gammal gubbe va? som går med en stock. Mm. Och hur har jag kunnat uh, eh, beräkna det? Jo, det är så att vi vet att vi är nu under Nordstjärnan som heter Polaris och vi vet också, eh, det har trots allt varit många astronomiska eh, upptäckter, jag menar eh, stora, stora människor som har eh, lagt ner böcker. Var var vi 13 000 år sedan? Jo, 13 000 år sedan var vi under Vega. Alltså, Vega var våra nordstjärna. Det förklaras i Copernicus, Copernicus-systemet att <laughs> det är jorden som Eh, liksom... Eh, wobblar. Wobblar! Wobblar, hur, hur, kan man säga det på svenska? Ja, den, eh, wobblar. wobblar. Ja. Den wobblar. Medan den åker runt solen då, då skulle den också wobbla. Eh, som en, eh, en slags sån här kula som håller på att falla ner. Mm. Falla omkull. <clears throat> Nej, det är mycket mer logiskt att vi, vi åker runt en omloppsbana som tar oss från under Polaris, där vi är nu, till Vega och sen tillbaka till Polaris. Mm. Och den avloppsbanan har jag kunnat beräkna är 113 miljoner kilometer i diameter. Och det tar 25 344 år för att göra denna omloppsbana. Och därför... Hör ni mig? Ja. ja. ja. Och därför så eh, kan man då beräkna circumference, alltså vad heter det på svenska? Omkrets. Omkrets. Omkretsen av den omloppsbanan. Och den är 355 miljoner kilometer ungefär. <clears throat> Och eh, då blir det, så, då blir det bara så att, att jordens fart, hur, hur fort åker vi? 1,6 kilometer i timmen. 1,6 one mile per hour. Mm. Mm. Ja. Det är ungefär samma sak som one mile per hour. One mile per hour är 1,609. Uh, eh, ja, ungefär 1,6 kilometer i timmen. Mm. mm. Så det är farten som vi rör oss eh, med. Mm. Det är klart att vi, vi, vi, åker, vi snurrar varje 24 timmar runt vår axis det, det betyder då att en gubbe som är på ekvatorn, han, han, han åker runt i 1600 km i timmen. Men det betyder ju liksom att 1600 km i timmen, det verkar fort. Men vi har ju, vi har ju liksom vår atmosfär runt omkring oss. Vi är som, vi, det är som om vi vore i en, ett tåg. Va? Mm. Om, en, en fluga kan ju åka runt i tåget utan att känna farten. mm. Mm. Ja. Så det med att, att vi snurrar i, 1600 km i timmen, det, det, det, kan jag gott, gott vara med om. Det, det fungerar för mig. Mm. Men, men, att vi åker runt solen i 107 000 km i timmen, det, fungerar inte för mig. Okej? Okay? Mm. Så det är den stora skillnaden. Mm. är liksom super, hypersonic speed. Och sen är det, det här med årstiderna så, det beror då på att, eller de, enligt den kopernikanska modellen så är det jorden som har en eh, axellutning på 23,5 grader. Men då är det alltså enligt din modell solen som har en eh, axellutning på 23,5 grader eh, eh jämfört med ja, jorden. Mm. Som gör att det, får årstider så. <clears throat> det kan ju bara, det kan ju bara förklaras genom eh, de här eh, bilderna, grafikerna som jag har gjort. Mm. Men <clears throat> ja, det är så att, som jag ser det, att eh, solen och alla våra planeter är inklinerade 23 procent. Och det är inte samma sak som att säga jag menar, det första man, man tänker, ja men det är bara, det beror ju på vilken, vilken, hur du ser det från, vilken vinkel du ser det från, från, från världen, från jorden eller från solen. Nej, det är inte så. <clears throat> Solens omloppsbana är vinklad i 23 procent tillsammans med alla andra planeterna. Och det är vi som är liksom, vi måste i alla fall säga att vi är liksom på nollplanen. Ja? Vi, är, vi är level. Vi är, vår <laughs> horisont är i alla fall vår egen. Ja, det är ju det vi får kalla det. Mm. Ja. Ja. Uh, celestial equator säger man på engelska. Mm. Mm. Vår celestial equator måste vi konsidera som vår nollpunkt. Inte sant? Så då vi solen som i december är 23 eh, grader längre ner och i juni 23 grader längre upp. Okej? Okay? Mm. Medan jag snackar så, så, så, <laughs> har jag mina, mina händer upp och ner här. Men det kan ju inte ni, ni se. Men så att det, det är helt enkelt om en geometrisk eh, idé detta nya mediet GDN som, som eh, var viktigt, viktigt att uppfatta. För att det är ingen som har hittills i alla fall sagt precis hur ligger det till med, med, med, med solen och, och, Mars och Venus och Mercury. Hur, hur ligger de till med varandra? <clears throat> Men det kan man då, då visas med enkla grafiker som har gjort. Mm. Jag måste bara säga det Simon också att någonting som var en, en aha-upplevelse för mig i detta, för jag har ju eh, haft eh, förmånen och turen att få, få jobba med det och hjälpa dig med eh, arbetet kring detta. Ja. Och det var just ja. det här hur eh, varför, hur kommer det sig att det blir ljust eh, så fort på våren och mörkt så mm. fort på hösten. Det vill säga ljuset kommer och ljuset går. De, de här dagarna, alltså det är ju inte så att, att, att solen kommer tillbaka med en linjär hastighet utan det går ju fort. va. Och det är ju väldigt mm. konstigt att det skulle vara så om det är så att, att de här årstiderna beror på jordens lutning när den rör sig runt solen. För då borde ju liksom förändringen vara linjär. Men om Precis. det är så att solen rör sig i en vinklad bana runt jorden, då blir ja. detta en väldigt naturlig geometrisk effekt. För att då stiger ju solen upp från, från sidan liksom i sin 23-gradiga bana och så, och så mm. går den upp och det ser man ju liksom om man, eller ja, det märker man ju på våren liksom att det går ju mycket fortare och det blir ljust väldigt fort. För då, då stiger den upp där i sin bana och sen så ligger den där uppe i i den övre kurvan på sin bana över sommarhalvåret och sen så sticker den ner. det går det... dubbelt så fort. Ja. Alltså eh, variationen av höjden av solen ja. är dubbelt så snabb mellan april och maj som ja. den är mellan maj och eh, augusti, eller juli, sant? Ja. Dubbelt så fort. Och, och samma eh, är för eh, mellan augusti, september och oktober så går solen jättefort ner. Mm. Men de, den variationen när vi kommer mellan november, december och, och, januari så är den mycket långsammare. Det är halva, eh, halva den, den, den liksom variation rate. Mm. Eh, Och det är ju så fruktansvärt enkelt att, att förklara för sig själva. Ja. Ta, en, ta en sån här hula hoop-ring. Ja? Det var en hula hoop. Ni vet, vad, ni vet vad hula hoop är va? Ja, en rockring. Okej. Okay. Ta en hula hoop. Håll den med händerna. Okej? Okay? Håll den med händerna, vänster och höger hand. Håll. Sen tilta den ringen 23 grader. Va? Alltså neråt eh, bakom er rygg och, och uppåt framför era ögon. Va? Sen kan ni titta till höger och till vänster. Där ser ni att till höger och till vänster så är ju då the rate of ascent and descent väldigt stark. Ja? Mm. Medan om ni tittar framför eller bakom er så är ju då eh, inklinationen näst, mycket, mycket, mycket mindre. Mm. Inklinationen av hålhopen som ni har i handen är ju mycket mindre eh, framför och bakom dig som den är till höger och till vänster från dig. Mm. Sen, mm. <clears throat> ja men det är uppenbart för att när, när, den kommer, när, den, när den inklinationen kommer framför dig så går den också eh, horisontalt. Mm. Den går inte bara uppåt, den går också horisontalt. Den, <clears throat> den, det är en väldigt enkel eh, sak man kan liksom verifiera för sig själv. Ja, precis. Nej, och det här, jag menar, man har ju ingen som helst rimlig förklaring för detta i den koperniska modellen. För att som sagt, Nej. det som förklarar årstiderna då, det är lutningen på jorden. Och vad, hur tänker man sig då? ska jorden accelerera och bromsa in då i sin bana för att, för att ljuset ska, ska eh, komma och försvinna i den hastighet det gör på, på våren och hösten. Liksom. Det, det, det finns ju ingen vettig förklaring vad jag vet. Alltså. Jag har i alla fall aldrig hört eller sett någon. <clears throat> Nej, men det, det, är så. Det är ju så. Man kan ju titta på alla möjliga tables och sånt. Så det är uppenbart att, att solen åker jättefort ner eh, runt omkring september och går jättefort upp runt omkring mars. Jajamän. Okej? Okay? Ja. Så det, det, det, det, kan inte, det kan inte motsägas. Det är så bara. Mm. Det, det är fakta. Men varför är det så om vi skulle då åka runt solen? Ja, och i en, i en eh, konstant vinkel, 23 grader. Varför skulle detta hända eh, om det var så? Mm. Så, så jag menar, kopernikanska systemet is dead. Mm. It's over. Mm. It's game over. Ja. Jag, jag, kan inte... Det enda jag inte kan uppfatta är varför ingen har sett detta förut. Jag mm. kan inte uppfatta eh, varför ska jag behövt komma här och, och, och, och titta på det här i fem år. Ja, det tog mig fem år, men, men, eh, men eh, trots allt så, så har jag varit... Jag menar, det finns ju sju miljarder människor på den här världen, mm. menas det. Har ingen sett detta förut? Kanske är att du inte har gått på något ansett universitet så att det är liksom lite <laughs> nollställd och inte fått eh, massa förutfattade meningar från vad andra eh, berömda vetenskapsmän redan har kommit på. Mm. Nej, och jag menar det här med... Och jag menar egentligen, man kan ju säga att de här sakerna som du lägger fram i din bok kapitel efter kapitel och visar liksom det här problemet med den koperniska modellen. En av dem räcker ju egentligen. med det här vi pratar om solen nu räcker men sen finns det ju hur många andra belägg också. Alltså, jag, menar, jag tänker på det här med, med eh, Jupiters och Saturnus och de yttre planeternas vinklar som är, som är helt omöjliga om det skulle vara så att jorden och de planeterna befinner sig i omloppsbana runt solen på samma plan. För att man kan ju mm-hmm. konstatera då att när, när eh, vad heter det då, när till exempel Saturnus ligger i eh, linje, vad är det det heter, conjunction. Mm. Så kan den ju befinna sig på helt olika höjder. Precis, I förhållande precis. till jorden. Och det är ju helt precis. omöjligt om jorden och Eh, de Edbo, planeterna Edbo, skulle vara på samma plan. plan. Ja, det säger. går ju liksom de säger ju, Ja, precis. Ja. Precis, Patrik. Precis. Ja. Jag menar, mitt, exempel som jag har i boken är ju om Jupiter. Mm, mm. <clears throat> låt, låt, mig göra detta exempel. Det måste vara lättfattligt, till och med ja. om man inte är expert i astronomi. Alltså Jupiter i 1998, på julafton, december 24, så var Jupiter minus fyra grader under våran eh, plan, inte sant? Mm. Ja, under min Sen i tre år efter så var Jupiter 20, eh, vad var det nu, 20, 20, 22, 22 grader över våran plan. Då säger Bara vi, tre år efter. Då är, det 2001 på julafton. På julafton 2001. Ja, men ja. på julafton så borde ju våran, våran värld då, enligt Copernicus, så skulle vår värld li, likadan, eh, alltså vinkeln ja, av våran ja. värld skulle vara likadan, inte sant? Hur kan då Jupiter gå från minus 4 till eh, plus 22? 26 grader av, av, av, av eh, elevation difference. <laughs> Ja. men det, det ingen, ingen astronomibok säger att Eh, eh, Jupiters eh, omloppsbana är 26 grader eh, annorlunda än våran. Nej. Sant? Den, den, ska bara, det, bara 1,3 grader. Ja, ja. 1,3 grader! Eh, eh, liksom not level med våran. Mm. 1,3! Mm. Hur kan de här 26 graderna hända? Ja, det... Och, och sen vill jag uppmana mm. alla, alla ni som lyssnar och, och mm. vill kontrollera detta. Ni kan googla på eller söka på, ska jag snarare säga, eh, NIV Planetarium och så kan ni gå in och skriva de här datumen. Och så kan ni titta på vad mm. Jupiter har för declination, de här datumen. Och de vi pratade om, det var alltså den 24 <clears throat> december 1998 och så kan ni jämföra det med den 24 december 2001. Och så kan ja. ni se vad ni får fram där att, ja. Nej, det är... Och sen har, vi ju, mm. sen har vi ytterligare en grej då och det är det här med stjärnor som, som befinner sig i eh, conjunction med eh, diverse planeter vid tillfällen då det rimligen inte kan göra det. För att det är ju nämligen så här för att den koperniska modellen skulle stämma så är det ju så att jorden förflyttar sig 300 miljoner kilometer i sidled varje halvår. Och då är det mm. ganska rimligt att om man tänker sig att om man då har månen och månen befinner sig på samma ställe i förhållande till jorden. Då skulle den inte kunna vara framför samma stjärna, samma stjärna. och det gäller ju de andra planeterna. Varenda 27 dagar då kommer månen framför samma stjärna. Ja. Va? Varje 27,322 ja. dagar så, kommer, så ser vi månen framför samma stjärna. Ja, och det, gör det, och det gör vi både i december och i juli. Ja, ja. Hela året runt, ja. Vincent. Ja. Var, varje eh, slice av 27 dagar så ser vi månen framför samma stjärna. Eh, eh, och då ska vi då åka runt solen. Men hur, hur går det till? Jag har gjort en grafik, en grafik som, grafik som visar hur absurt det är. Det finns ingen möjlighet att det kan hända. Nej. Tänk på, <laughs> jag har och skrivit en liten saga. Tänk på en gubbe som, en, en, en fånge som åker i en, en båt. Ja, ett skepp. Och han är, han är instängd i ett skepp men han kan titta ut på höger sida. Han kan känna att skeppet åker eh, runt i ring. Men han, han vet inte hur långt, han vill gärna veta hur, hur långt det tar för att han, denna ringen avslutas, hur, hur långt det tar för att göra denna ringen. Och en kväll så tittar han ut från, från uh, hobblån och mm. ser han en, en fyr. <clears throat> och så sätter han fingret framför näsan. Och så väntar han då. Han väntar tills den fyren, va? Eh, som man ser långt borta, kommer tillbaka. Han åker runt på ett skepp då som åker eh, runt en ring som är 365 dagar lång. Ska vi då tänka sig att den stackars fången ser denna fyren? Vad heter det? Heter det fyr på svenska? Jajamän. Alltså en, ja. ja. Den här fyren kommer tillbaka varje 27 dagar. Varje, den fyren kan ju inte komma tillbaka varje 27 dagar. Den kommer tillbaka varje 365 dagar i så fall. Mm. Men den kan inte komma Nej. tillbaka varje 27 dagar. Nej. Nej, Men det är så det händer i vårt <laughs> system. ja. Om du har, tingen som fången eh, håller framför sig är ju månen då. Mm. Det, det ska föreställa månen. Mm. Och, och, och, fyren ska föreställa en, en distant star. En stjärna som är långt borta. Mm. Ja, men fången kan ju inte förvänta sig att han ser den fyren varje 27 dagar. Men det är det vi gör här i vår värld. Vi ser månen komma framför den samma stjärnan varje 27 dagar. Mm. Och Så. återigen, gå in, gå in på NIV Planetarium och, och eh, konstatera detta själva. Och jag menar så här har det varit i alla tider. Det är precis. Det, det är inget nytt påhitt. Nej, men det, det, det är rätt makalöst. Jag måste, säga, jag måste bara säga det Simon, att eh, som sagt, jag, <clears throat> jag fick ju den här boken, som, ett utkast till den här boken som, som du ska släppa nu 2018 i mina händer för ett halvår sedan och jag hade ingen aning om eh, astronomi och jag tyckte väl det här var ganska konstiga idéer måste jag erkänna att, mm. att mm-hmm. Copernicus <laughs> modell, att det skulle vara några problem med den. Men jag, jag, som sagt, som tur var kan man nästan säga så, så kunde jag väldigt lite om, om eh, astronomi. Men jag var ju, ville ju gärna sätta mig in i detta eftersom jag, allt det här du har gjort kring, kring 9-11 och, och, NASA. Mm. Och eh, jag har ju kunnat förstå detta och kunnat konstatera detta och det är ju som sagt eh, rätt makalöst. Och jag sa ju det också, jag, jag tänker på, jag har ett, ett, ehm, ett, band som jag tycker om som heter Bo Kaspers Orkester och i en, eh, en av deras låtar som, eh, så finns den här texten Skriv en bok som alla läser. Eh, och jag tror nog att du har lyckats med det Simon. Kanske inte ja, men vi kommer att komma dit tror jag. För det här är otroligt mm ja. hoppas någon, ja. någon läser den i alla fall. Ja, det får vi verkligen hoppas. Men jag, jag, på min sida kan jag tacka också. Jag tackar liksom the heavens att träffa dig, eh, träffat Martin. För att, ja. Eh, låt mig nu säga någonting eh, kanske lite trist. Att i alla de här åren som jag har studerat som jag, ja, konstiga sakerna i vår värld då det har varit väldigt liten feedback från Sverige. Ja. Men eh, nu plötsligt så har det liksom... <laughs> nu har det ändrats och Patrik, du har hjälpt mig helt otroligt mycket med att alltså, göra den här planetarium som vi har ja. gjort nu. Ja, det, det, har varit fantastiskt är, eh, roligt. Är, eh, är, ja. Någonting som jag inte hade, någonsin hade vågat att hoppas uh, det skulle hända någonsin. Att till och med kunna göra en planetarium mm. av den teorin som jag höll på med i de här mm. åren. Så jag tackar dig. Ja, varsågod. Det var nöjet på min sida. Och sen får vi se, den här resan har ju bara börjat. Ja. Så är det ju. Ska, du, ska vi nämna någonting om eh, stjärnornas eh, avstånd då? Eh, eftersom nuvarande mm beräkning av stjärnornas avstånd det gör ju genom att man eh, tittar på parallaxen eh, varje halv, halvår och då antar man ju att eh, jorden har rört sig 300 miljoner kilometer i sydled då, men då, då enligt din modell så har vi bara rört oss 7000 kilometer då, så att då får man en faktor där som man får dela med. Så att stjärnorna... det, är bara, enkel trigonometri. Mm. Alltså, vi har alltid då, alltså vi, jag säger vi nu, <laughs> astronomerna har alltid beräknat ehm, eh, vad heter det nu? Distances? Avståndet. Avstånden av, av eh, stjärnorna. De, de, de tittar på då en stjärna som är närmare än, än andra stjärnor. Okej? Okay? A nearby star in comparison to a eh, eh, distant star cluster. Va? De, de, de, de, de försöker titta om de kan se någon parallax. Om, om Copernicus-systemet eh, är det sant så, så måste ju vi se de här stjärnorna som är olika eh, avstånd från varandra röra, röra med varandra, inte sant? röra sig om, om, om vi tittar på dem. Mm. Så, <clears throat> jo, då, har de, eh, då, då, då, då, säger de, jo, om vi, för att göra den bästa avräkningen, hur mycket de rör sig, så måste vi vänta i sex månader. Eftersom de, de tror att solen åker runt solen. Ja. ja. Och då väntar de sex månader och, och, och, så tittar igen efter sex månader på en viss stjärna emot eh, andra mycket mer eh, stjärnor som är mycket längre bort. Och så, och så säger de, ja titta den har rört sig lite, lite grann så här. Men här, <laughs> här, kom, här, är, här är liksom detta med Stellar Parallax, det är, det är slutet av min bok. Och det, det är liksom, det avslutar allting. Nu är det så att <clears throat> om det så ska vara att vi åker runt jorden, eh, <laughs> vi åker runt solen, att jorden åker runt solen så skulle vi alltid se positiv parallax. Det vill säga att vi skulle då alltid se en, en viss vinkel från en sida till den andra. Det kan ju inte gå andra hållet. Ja? Om vi tittar ut från världen som åker runt solen, så som vi har eh, lärt, mm. så kan det ju aldrig vara någon negativ parallax. Negativ parallax skulle då vara en, en, en stjärna som rör sig andra hållet än en annan stjärna som rör sig höger till vänster. Det är svårt nu att, att, att, liksom förklara detta med ord. Jag måste träna mig hur <laughs> jag kan förklara, det, jag kan förklara detta. Men <clears throat> det kan inte finnas någon negativ parallax i, i, i the Copernican system. Men det är det som de observerar halva stjärnorna som har blivit observerade har positiv parallax och den andra halvan har, har negativ. <clears throat> Men mer precis så är det de här två halvorna egentligen bara 50 procent. För att den andra 50 procent är zero parallax. 50 procent av stjärnorna som de har tittat på i alla dessa år rör sig inte alls. Okej? Okay? Ja. I mitt system så förklaras det helt perfekt. Nu, detta är någonting som ni måste ha, eh, se en, eh, grafiska eh, saker för att förstå vad jag snackar om. Men detta med stellar parallax, det är liksom, det, det, verifierar för mig i alla fall 100 min ticos modell. Så det är liksom eh, cherry on the cake, om man säger på engelska. Mm. För att <clears throat> nu har vi så... Jag menar, astronomerna idag kan inte förklara någon som helst negativ parallax. Eftersom vi, vi kan ju allt, vi åker ju alltid i, samma håll runt omkring eh, solen. kan ju inte vara någon negativ parallax. Mm. Men alla kataloger, då, de här eh, officiella katalogerna har en hel massa, massa eh, negativ parallaxis <clears throat> som inte fysiskt skulle kunna existera. Ja. Ah. Nej, precis, för man mäter ju då de här parallaxerna och då antar man att man har flyttat sig 300 miljoner kilometer, att man är på andra sidan eh, i jordens förmodade omloppsbana. Men i själva verket så har man bara flyttat sig lite grann i jordens egentliga omloppsbana som är på 7000 kilometer då. Som är, är mm. mycket långsammare. Ja, just det. Och därför så får man de Nej, nej, nej. Inte, nej. inte, inte, inte omloppsbana. 7000 kilometer är bara den, det avståndet som jorden gör i sex månader. Ja, just det. Ja, förlåt. Ja, just det. Jag menar det. Den har bara rört sig 7000 kilometer. Rört sig 7000 man antar att den har rört sig 300 miljoner kilometer och, och håller på och vänder i sin omloppsbana då. Och då kommer vi, kom vi till vad, vad Martin, eh, frågan som Martin ställde. Hur, hur långt bort är elstjärnorna då? Eftersom vi alltid brukat den här felaktiga sex månaders tekniken. Då tar vi, då har jag tagit bara, jag menar, det är det enda jag kan göra, jag kan bara bruka logik. Sant? Då tar jag och delar 300 miljoner kilometer som är den diametern som vi då skulle göra i sex månader. Det är den, det är den avståndet vi skulle då eh, gå från, från en sida till den andra av vår omloppsbana. Vi delar 300 miljoner kilometer med 7000 kilometer. Det som vi gör egentligen eh, gör i, i sex månader, det är avståndet som vi, vi täcker i sex månader. Jo, <clears throat> det blir the, factor, the reduction factor, som jag kallar den, är 42 633. Alltså, alla stjärnorna som vi har, all, all, eh, har beräknat, alltså avstånden av alla stjärnorna, är 42 633 gånger närmare. Mm. Liten miss där alltså. Ja, liten miss. <laughs> ja, men, men vet, du, vet du vad det betyder? Det betyder att den närmaste stjärnan som vi har alltså Alpha Centauri. Det är den närmaste. Den ska vara eh, bara 4,7 light years away. 4,7 ljusår. Det betyder om du tar den Alpha centauri kärnan som är en binary-stjärna. Eh, <laughs> By the way. Mm. Den, om du tar och delar 4,7 ljusår med 42 633 så kommer Alfa Centauri mitt emellan Jupiter och Saturn. Mm. Och det är ju precis det som Tycho Brahe sa i hela hans liv. Jag kan inte förstå att alla de här stjärnorna skulle vara så långt borta. Alltså, vi har våra planeter, sa han. Och så kommer Saturn och sen slutar det där. Och så finns det ingenting, ingenting, ingenting, ingenting, ingenting i flera eh, miljoner kilometer och så kommer första stjärnan. Det var vad Tycho Brahe inte tyckte om. Han, han, han, han, tyckte inte om Copernicus teori på grund av detta. Nej, men jag, jag tänkte på det för jag läste ganska nyligen eh, en, en, artikel om, om Tycho Brahe just men det här att han var ju ändå väldigt balanserad. Liksom. Han tyckte ju att eh, eh modell hade många ja. bra idéer och på många sätt så funkar den ju bättre än, än, än Ptolemeus ja. då. Men, ja. men han förkastade den ju ändå och hans huvudargument var just det här med, med, med stjärnorna. Att de skulle ju hamna så idiotiskt långt bort så att det funkar ju mm. liksom inte. Men där är den rätt Ja. Problemet som Tycho Brahe hade är klart, Patrik, du måste ja. förstå nu. Ja. Tycho Brahe, problemet, han sa han hade ett stort problem. Han menade att jorden inte snurrade på sig själv en gång. Nej, nej precis. Det var... Att, vi inte snurr, att det var alla stjärnorna som åkte runt oss mm. i, varje 24 timmar. Mm. Och, och, och, så, så han, och så hade han inte tänkt på att jorden hade en omloppsbana. Han menade att jorden var helt stilla. Mm. Och därför så, han var ju också, hans hjärna måste ha varit i, i konflikt med sig själv. Mm. Ja, han, han, kunde ju aldrig komma till någon slutsats. Mm. Och därför så, han, ja han beundrade Copernicus. Copernicus sa ju då några saker som, några element som fattades för honom. Mm. Han kunde inte komma fram till någonting. Det, det var de här små sakerna <clears throat> som jag faktiskt eh, ja, Humbly har upptäckt. Mm. Mm. Jag menar, det behövdes någon som bara kom med de här sista pieces of the puzzle. Det är bara några delar som jag har äntligen eh, liksom lagt in i, i, i Tykos uh, eh, verk. Mm. Var ni inte inne på något spår också att om stjärnorna var så långt borta så skulle man inte kunna se dem heller för att ljuset inte skulle synas eh, på jorden. Eh. Ja men herregud, ja, men tänk på eh, det finns en stjärna som heter Deneb. Ja. Mm. Den skapade 2600 2600 light years away. Mm. Medan ni kanske kommer ihåg eh, Alpha Centauri, våras närmaste stjärna, är 4,7. Så mellan då har vi en stjärna som vi ser som heter Centauri, som är 4,7 light years away. Och så har vi en annan som är 2600 light years away. Som är en av, eh, eh, den sjunde most uh, bright star in the sky. Mm. Ja? Hur kan den vara den sjunde starkaste stjärnan i... i, i, i va? Om, om den är 2600 light years away. Det, det är ju bara... It's a joke. De har aldrig förstått, de har aldrig förstått hur långt källorna är. De har bara, <clears throat> de har bara brukat de här fantastiska eh, avstånden. 300 miljoner kilometer då. De ska vara the baseline av vad vi gör varje sex månader. Mm. Det, det, allting är mycket mindre. Allting, allting är mycket liksom varmare och mindre. Vår värld är, är, är, mer korslig, som man säger på norska. Men det fick mig att tänka på också Simon, hade man inte reviderat avståndet till Polstjärnan ganska nyligen med sådär 30-40 eh, procent? <laughs> jo, de har alltså reviderat den i 30 procent. Det ska vara 30 procent närmare nu, på den här Nordstjärnan. Whoops. Och detta Oj. hände i 2012. Alltså ända till 2012 så är hela eh, eh, scientific community av denna världen trott att Nordstjärnan var en viss längd, eh, ett visst avstånd borta. Och plötsligt 2012 så säger de, oh, nej, nej, nej, det är 30, 33 procent närmare. Nu, nu checkar jag här. 33 procent närmare än what was usually believed. Va? Men vad uppgav man för skäl till den ändringen då? Vad, vad är det för... Eh, ja, det, det, det, det, det har jag inte precis förstått. Hur det kom till den här fantastiska eh, revideringen. Men eh, så är det. Så står det liksom på eh, officiella eh, vetenskapliga papper och sånt. Det är ingenting som jag hittar på här. Mm. Ja. Jo, men då säger de And this is not a petty matter. Det, det, det här är en, liten sak, skriver de. För att Nordstjärnan har vi ju alltid brukat för att <laughs> kalibrera alla andra stjärnor. jag <laughs> menar, jag menar, what? Har inte astronomi varit eh, vetenskapen som de har alltid berättat eh, oss att den var den absolut mest perfekta, precisa och... Eh, ja i, i, av alla vetenskaper. Nej, nu plötsligt så kommer någon, och, ingenting händer efter en sån eh, nyhet kommer fram. Va? Eh, Nordstjärnan är 33 närmare än vad vi trodde förut. Mm. Ingen säger ett pip. Ja? Ingen säger ett pip. Nej, men vi har ju andra saker att göra. Vi måste ju uh, jobba för vårt bröd och sånt. Mm. mm. Men liksom, det, det är det som är så otroligt i våra dagar. Astronomi är det någonting som eh, nästan ingen är intresserad av. Det måste vi ju eh, säga, eh, erkänna. ingen som är intresserad av det. För att det, jag, jag, tror jag förstår varför. För att folk bara kastar det bort. De, de, de gör det allting alltför komplicerat. Det är ingen, som, inget, ingen ungdom som vill gå och studera astronomi eftersom det, det, det är bara en grumsig, eh, grumsig plats att gå och, och studera i. Mm. Det är bara fullt med massa vansinniga saker som contradicting things. Allting är Det är som allt annat, att det är fullt av motsägelser och det är till för att förvirra oss. Eh, mm. Mm. Mm. Ja. Vi svarar på telefon nu. Ursäkta. Jajamän. Ja. ja, nej men eh, fantastiskt intressant. Det var väldigt roligt att få höra Simon berätta här. Och eh, som ni förstår kommer det komma en, en eh, eh rätt intressant bok under 2018. Eh, det är ju den här boken som vi ska se till att den kommer ut i pressarna på det ena eller andra sättet. Så det ska mm. bli jättespännande. Ja. ja men jag måste säga adjö tyvärr. Ja. Jag har eh, besök. Jajamän. Och och heta. Ja. Mm. Okay. Tack så mycket Simon. Det var jätteroligt mm. att du kunde vara med. Ja, tack så mycket. Otroligt intressant. Mm. mm. Okej. Okay. Tack. Ja. Okej. Okay. Och vi snackas snart. Jajamän, ja, det, gör vi. Simon. Ha det gott. Hej. Ja. Hej, hej. hej. hej. hej. Ja. Ska vi fortsätta, ska vi fortsätta lite grann på vårt spår där? Eh, jag hade ju tagit upp lite med... Jag har läst eh, Jules Verne's bok Från jorden till månen. Ja, men Martin mm. kan vi inte få höra först? Jag, jag är så nyfiken på vad, vad, vad, säger du Daniel? Det här är ju första gången du hör de här grejerna. Vad... Ja. Spontan reaktion. <laughs> <laughs> ja, nej. Um i och med att man har blivit chockad så många gånger tidigare med, med andra event så är man inte lika chockad längre. Eh, men sen är det ändå anmärkningsvärt att, eh, eh, lite som Simon var inne på, varför är det så att eh, han blir den som då kanske får ut det här först. Mm. Sen vet ju inte vi om någon annan har gjort något liknande arbete och försökt släppa det och inte lyckats. Men det känns osannolikt i och med att som som ni var inne på tidigare, att folk kan ju lätt få sparken och sen så är de hjärntvättade med fel eh, metoder från början som de får lära sig. Då blir det kanske svårt att, att få det här rätt i och med att man inte har rätt värden inpluggade från början i sina eh, formler och i sin eh, metod. Så det blir ju eh, krångligt för de som är astronomer. Mm. Det är mm. klart att det är, det är anmärkningsvärt. Jag, jag ser verkligen fram emot att, att läsa den här boken. Eh, för jag vill ju ändå veta såklart hur det funkar. Mm. Eh, I och med att eh, mycket som man har fått lära sig här i världen är, är inte som man först trodde. Att, eh, jag tycker att det ska bli eh, enormt spännande att eh, få läsa det här. Och hopp, förhoppningsvis så kan det, så kan det spridas också i och med att Eh, I och med att Simon då, som jag förstår, inte jobbar på något stort eh, universitet som håller på med astronomi så kan han inte få sparken därifrån heller. Så blir det att den här, den här upplagan kan ju då pumpas ut till en större mängd förhoppningsvis utan att eh, de som jobbar med astronomi kan ju förhoppningsvis bara läsa boken för sig själva och ja, få behålla jobbet och, och sen kanske kunna sprida den också lite lite anonymt. Mm. Nej, men exakt, Nej, men det är roligt att du säger det. Så att det gör oss motiverade för vi, vi ska ju se till att eh, få ut den här boken under 2018. Det är vår definitiva målsättning. Men, och det, ja. det är intressant att höra din reaktion också för det var precis min reaktion också när jag eh, träffade Simon första gången och han var så vänlig och gav mig ett utkast till den här boken och började prata om de här sakerna. Jag tyckte att, jag menar, jag tyckte ju de här sakerna som Simon hade avslöjat om, om 9-11 och rymden var fantastiskt intressanta då. Va? Men det här lät ju väldigt stolligt, rent ut sagt. Att ifrågasätta Copernicus liksom. Och jag menar, jag visste ju heller ingenting om astronomi. Va? Så att, men jag började ändå läsa för att jag var beredd eh, att ifrågasätta mycket mer. Eh, efter, mm. så att säga, det, de insikter jag hade fått. Och eh, nu ett halvår senare så, så kan jag bara säga utifrån min utgångspunkt och det jag har förstått av det här att eh, ja, det stämmer. <laughs> Ja. och jag har lärt mig väldigt mycket om, om eh, astronomi ja, på den här resan som jag inte visste tidigare. Nej, så det är... Ja. Mm. Ja, nej, jag, jag, tycker inte att eh, någonting eh, utav det här låter stolligt. Och även om folk har nya idéer och ibland kan ha fel så vill jag ändå ge alla nya idéer chansen i och med att man nu mer när man har gjort det här i, i flera år och kollat på olika saker som inte är som man först trodde så har jag lärt mig att eh, försöka vara eh, ödmjuk inför eh, nya tankar och nya koncept och nya idéer oavsett vilket ämne det rör. Ja. Att, eh, jag upplever att han vi klarar det eh, rätt bra här. Sen förstår jag att det är svårt för lyssnarna att förstå det här med parallaxer för att vi kanske inte är insatta i vad det är och hur det funkar, men de eh, kommer väl bli varse om inte annat eh, när det här släpps. Och det är lättare att se det grafiskt än som Simon sa Ja, precis. Det här det förklaras ju väldigt mycket av bilder och det, det, det, det tar ju en, en, en, tid alltså, eh, även när man börjar titta på det här innan man börjar förstå vad det är frågan om. Liksom. Det gjorde det i alla fall för mig. Men det här med parallaxer och liksom poängen där. Det, man kan ju tänka sig, alltså de, de som har <clears throat> kört båt och sådär, så är det ju att om man, eh, man, ska, man ska ligga rätt Eh, man ska ligga i någon linje så att man inte kör på någon grund. Va? Då har man, eh, då har man ö, en ö framför sig så har man en björk lite längre bort på en annan ö som ligger längre bort. Va? Och sen så ser man till att de där sakerna är i linje. För då vet mm. man att man kör på en linje som man har i sjökortet så att man inte kör på någon grund. Va? Och sen så väntar mm. man tills man eh, till styrbord eller babord om sig ser två andra saker komma upp i linje. Och då vet man att man ska mm. svänga. Va? Det är ju de här ens-linjerna. Och precis på mm. samma sätt så funkar det ju i, eh, i eh, rymden att eh, har man månen framför en viss stjärna, ja då vet man att då ligger man på en viss linje. Och om man mm. sen tittar ett halvår senare och ser månen när den är på samma ställe, för att den snurrar runt jorden på, på 27 dagar, och så ligger den framför samma stjärna, ja då kan man nog anta att man är på samma linje och inte 300 ja. miljoner kilometer på något annat ställe. <laughs> ja, <laughs> precis. Ja. Nej. Ja, men det är bra, bra förklarat det här med sjökort. Ja, ja. Mm. Riktigt bra. För det är ju det mm. som är lite, de, för de dribblar ju bort korten där också vad det gäller när de, när de ska förklara parallaxer. För då är det ju så att nu pratar vi om en sak som ligger väldigt nära oss och så någonting som ligger väldigt långt bort. Det vill säga det som ligger nära oss i månen och det som ligger väldigt långt bort i en stjärna i det man kallar för firmamentet då, eller de här stjärnorna som ligger längst bort. Då, va? Och då, då, spelar det ju ingen roll. Eh, jag menar, då blir ju skillnaden väldigt stor eftersom du har en sak som ligger nära och en sak som ligger långt bort. Däremot om du ska mäta parallaxer mellan stjärnor som ligger väldigt långt bort, när båda stjärnorna gör det, då är det ju naturligtvis mm. så att du får väldigt små parallaxer. När båda sakerna mm. du mäter på ligger långt bort, och då får du en väldigt liten, liten skillnad i vinkeln. Det är ju inget mm. konstigt va? Men, men det får du ju inte när du, när du, om du jämför med någonting som ligger nära och någonting som ligger långt bort. Va? Då, då, då har det ingen betydelse hur långt bort eh, den där stjärnan ligger. va? Utan mm. du får ändå en väldigt stor skillnad i, i eh, parallax om du, om du tittar. Eller du ska få det. Men problemet är ju att vi inte får det då. Så, mm. Mm. mm. Precis. Yes. Mm. Ja, vad sa du Martin? Skulle vi... Eh, var det resan till månen? Ja. <laughs> Jajamän. Uh, det har Simon eh, konstaterat tidigare att eh, i den här boken Från jorden till månen som Chauvin skrev 1865 så konstaterar han att flykthastigheten från jorden var 12 000 yards per sekund. Och det kan motsvara då 11,2 kilometer per sekund som man säger vara flykthastigheten idag då. Ja. Så att... Eh, och efter att ha läst den här Jules Verne's bok så konstaterar jag att det, det är ju liksom blandad eh, fiktion med vetenskap eller han eh, uttrycker sig i vetenskapliga termer men det är ändå liksom formulerat som en saga. Um, men man kan se det ganska, det finns en del likheter med det som eh, NASA säger sig senare ha utfört i sitt eh, månprogram och då är det bland annat att uh, um, ja, kanonen då. För eh, enligt Chilvan Saga så var det en, eh, en projektil. Man skapade en projektil som man skulle kunna skjuta till månen. Ja, han, eh. vågade inte, han vågade inte dra till med att raketen skulle kunna fungera i vakuum andra ord. Alltså, utan han höll sig till en kanon. Ja, ja precis. precis. Smakfullt. Så, att, eh, ja, så då var det efterdyningarna av amerikanska inbördeskriget. Och så samlades ett gäng så här som tillhörde artilleriet. Och så spånade man att eh, skulle vi kunna skicka en projektil till månen? Alltså, ja, då behöver vi bygga en jättestor kanon och hur mycket krut behöver vi och hur mycket gjutjärn behöver vi? För att gjuta kanonen, hur lång ska den vara, hur stor ska krutlandningen vara och projektilen, ska den vara klotformig eller ska den vara en, eh, som en haubitkula eller sådär. Och eh, sen efter ett tag så kommer en, eh, en fransman som säger sig vilja åka med den här projektilen upp till, eh, till månen. Eh, och det kunde han inte få göra ensam så då skulle presidenten och en till kompanjon åka med oss. Så då blir de tre stycken som skulle åka till månen i den här projektilen och det var man ju sedermera också i ja, just det. Ja, eh, ja. ja. Mm. mm. <laughs> och eh, själva kanonen den heter ju Columbiaden. Och, mm. det hette ju senare en rymdfärja också, Columbia. Mm. Eh, och jag kan säga mer eh, det stod... Eh, just det, jag kan... Eh, jag ska läsa ett litet avsnitt i eh, Jules Verne's bok. Och då är det där man ställer upp hypoteser av vad som behöver kunna genomföras för att skjuta en projektil till månen. Och du har markerat här då. Ja, det är möjligt att skicka en projektil till månen om man lyckas giva den en initialhastighet av 12 000 yards i sekunden. Gjorda beräkningar visar att denna hastighet är tillräcklig. I mån som man avlägnar sig från jorden minskas tyngdkraften i omvänt förhållande till kvadraten på avståndet, vilket vill säga att på tre gånger ökat avstånd blir denna kraft nio gånger mindre. Så då är det alltså en eh, gravitationskraft hela tiden från jorden till månen som avtar med avståndet från jorden. Eh, följaktligen kommer kulans tyngd att ha hastigt avtaga för att helt och hållet upphöra i det ögonblick då månens dragkraft kommer att uppväga jordens. Det vill säga då 47 52 delar av vägen är till ryggalagda. Eh, I detta ögonblick kommer icke projektilen längre att väga något och kommer att falla till månen blott och bart genom dess dragningskraft. Eh, experimentets teoretiska möjlighet är således absolut ådalagd vad dess framgång beträffar beror den uteslutande på styrkan av den använda kastmaskinen. Ja, eh. just det. Ja, intressant. Jag kollar här också. 12 000 yard körd. Det blir 10 972 meter. 72,8 mm. meter. Så det är ju nästan 11 000 meter då, ja. Mm. Per sekund. Eh, precis. Och sen har jag markerat också. Eh, hur lång tid behöver Eh, en med tillräcklig initialhastighet försedd projektil för att tillryggalägga detta avstånd och i sammanhang härmed vid vad moment borde projektilen kastas för att träffa månen i en bestämd punkt. Om kulan alltjämt bibehöll sin initialhastighet av 12 000 yards skulle hon icke behöva mer än 9 timmar för att hinna till sin bestämmelseort. Men som denna initialhastighet kommer att underkastas ett oavbrutet avtagande befinnes att på grund av gjorda beräkningar projektilen behöver 300 000 sekunder eller 83 timmar och 20 minuter för att hinna fram till den punkt där jorden och månens dragkraft upphäver varandra. Från vilken punkt han sedermera kommer att falla till månen på 50 000 sekunder eller 13 timmar, 53 minuter och 20 sekunder. Man kan sålunda överenskomma att kasta den från jorden 97 eh, timmar, 13 minuter och 20 sekunder före månens an ankomst till den punkt mot vilken man siktar. Eh, om man då kollar på eh, Apollo 11, alltså den första månfärden, så tog den, ska vi se här, 102 timmar och 45 minuter om man kollar på NASAs data då. och enligt den här, de här första resenärerna enligt Jules Verne's saga skulle ta 97 timmar och 13 minuter. Så det är ju ganska nära varandra där. Mm. Uh, ja, ungefär tre dagar hittade jag här. Jag fick ingen exakt siffra. Men det, ja. ja, precis. Men vad som är intressant är också att uh, enligt den här sagan så uh, behövs ju, uh, eller liksom avtar ju hastigheten på projektilen hela, hela tiden eftersom jordens gravitation drar tillbaka den. Men eh, mm. liksom, då kan man tänka sig, liksom, NASA säger sig skicka ut sonder eh, långt ut i rymden. Eh, och det här bygger ju på Newtons eh, gravitationslag i Jules Verne's bok. Och då skulle ju en, eh, gravitationen hela tiden dra tillbaka den här farkosten så den skulle ju tvunget att tillföra en kraft eh, mm. hela vägen. Mm. För att motverka gravitationskraften. Ja, det är ju en sån där sak som är, som är väldigt märklig med eh, ja, både månlandningarna och andra eh, så kallade rymdäventyr. Just det här att man borde ju faktiskt befinna sig under inflytande av jordens dragningskraft hela tiden och behöva eh, ja, man, be man behövde, borde behöva tillföra kraft hela tiden för att inte falla tillbaka till jorden. Mm. För att jag menar, vad, vad, är det annars som håller månen i omloppsbana runt jorden? Så att, mm. eh... Exakt. Ja. Men då har man ju liksom börjat den sagan med Jules Verne och så liksom att eh, kunna få, få liksom tankesättet att vi kan sätta eller skicka någonting till månen och sen att vi kan skicka människor till månen. Och sen har ju den generationen dött av och liksom glömt och så har de nya fått lära sig av sina föräldrar att det här har varit möjligt och så har man bara byggt på, byggt på, byggt på och så har det blivit större och större och större under alla de här Eh, åren sedan dess. Då. Ja. Mm. Så det är liksom, eh, jag tycker det, det är kul att läsa så här gamla böcker, liksom hur det började och liksom eh, hur har man kunnat komma dit vi är idag. Liksom. Mm. Så... Jag tittar på en, en väldigt intressant sån här eh, gammal film eh, som, med han eh, Mike Wallace som är en sån här eh, känd eh, eh, amerikansk tv-profil. Han har varit med mycket i det här 60 minutes. Och han har gjort någon ja, film om, om eh, raketens historia, om man ska kalla eller rymd... som är från 60-talet. Vi kan väl lägga upp den sen i, i, i länksamlingen. Mm. Eh, och eh, ja, just det, Space Rocket Story, The Race for Space, finns det på Youtube. Mm. Och det som jag tycker blir väldigt tydligt när man tittar på den filmen att det där är ju en, en, en Hollywood-produktion. Alltså det är ju eh, propaganda och arrangerade scener vad jag kan se i alla fall. Mm. <laughs> och det tycker jag är ganska det är ganska klargörande för mig att gå och titta på sådana här gamla filmer när man är fundersam kring eh, eh, rymd, eh, kring de här NASA eh, och raketer och sånt och även vad det gäller eh, atombomberna då. Gå och titta mm. på de här gamla filmerna för jag tycker det lyser igenom ganska väl att det här är eh, filmer som man har gjort liksom. Det är inga verkliga händelser. Mm. Så... De hade ju använt eh, filmens eh, genomslagskraft redan från, eh, från start. Liksom. Ja, ja visst. Och jag, det ser man ju också på den här Hindenburg-katastrofen som vi pratade om för några avsnitt sedan. Det, det blir väldigt tydligt att det är den tidens eh, filmeffekter som man har använt där. Mm. Och sen är det ju också det här också att det är så märkligt också för att de har massor med kameror och massor med dramatiska klipp eh, som man kan göra då. Och det är väldigt konstigt att det skulle vara så om en, en eh, olycka inträffade helt oförberett på, på 30-talet. Liksom. Att man skulle ha monterat upp massor med tv-kameror, eller massor med filmkameror då var det ju, handlade det om. Mm. Ja. Precis. Mm. Så, ja, så det är intressant. Mm. Jag har markerat ett stycke till. Ska jag läsa en eh, stycke till ur eh, boken? Gör så. Eh, ja. Jag tar från sidan 292 Från den stund de lämnade jorden har vi de själva kulan och de föremål och inneslöt undgått en fortgående förminskning i tyngd. Om de också icke ägde full visshet här innan i avseende på projektilen skulle den stund komma då denna verkan blev märkbar för den själva och på husgeråden eller instrumenten vilka de bekänte sig av. En våg skulle naturligtvis icke utvisa denna förminskning, till vikten som avsågs till att väga föremålet skulle förlorat sin tyngd lika mycket som detta självt. Men en fjädervästman till exempel vars spänstighet är oberoende av attraktionen skulle kunnat fullkomligt noga bestämma denna förminskning. Eh, man vet att attraktionen, eller med andra ord tyngden, är proportionell till massorna och i omvänt förhållande till kvadraten på avståndet. Härav en följd av att om jorden varit ensam i rymden och om de andra himlakropparna hastigt förintats skulle projektilen enligt Newtons lag vägt mindre och mindre allt eftersom man avlägsnat sig från jorden men utan att någonsin helt och hållet förlora sin vikt till attraktionen till jordattraktionen skulle alltid låtit förnimma sig på vilket avstånd som helst. Mm, precis. Ja. Det blir ju aldrig noll. Nej, precis. Mm. och vi har ju alla de andra himlakropparna som hela tiden påverkar också då, så att det här att NASA säger att man kan skicka upp eh, en, eh, en sond och sen så liksom eh, ge den en hastighet och så kommer den allt för alltid ha den här hastigheten. Det, liksom, det motsäger till och med Newtons lag, alltså deras egna lagar motsäger ju det. Ja. Det vill jag komma till då. Och sen har de ju den här konstiga idén om, vad är det de pratar om? Slingshot orbits eller vad det är va? Att man liksom, man kan flyga nära en eh, planet eller vad det är och sen så kan man gå in i omloppsbanan runt den och sen så kan man kastas iväg med en mycket högre hastighet eh, ja. vidare ut i, i, solsystemet då. Det var väl och det är också väldigt märkligt. Att det, hur skulle det fungera liksom? Ja, idag, idag liksom, eh, folk blir så här mätta på liksom, eh, ja, när de varit på månen, månen några vändor så var ju inte det någon så här nyhet längre. Liksom, eh, folk liksom ryckte på axlarna. Så, så då, då, får man ju hitta på häftigare och häftigare saker. Och liksom, nu håller man ju på att prata om att man ska åka till Mars och sen så är det, var man eh, det här Rosetta Mission. Man säger ju sig ha landat någon sån på en komet till och med. Då. Och då är det väl där man använder sig av slingshot. Att man liksom tar någon vända runt en planet för att liksom komma i samma... Eh, ja, kunna hinna upp den här kometen och landa på den och ta bilder och prover eller vad det är man ska göra då. Mm. Att, uh, det liksom blir mer och mer häftiga saker och liksom... <laughs> ja, vi spelade upp det i ett avsnitt där Trump liksom uh, pratar med några som astronauter som uh, jättegärna skulle vilja åka till Mars då liksom och, och ja, även om det skulle vara möjligt, vem skulle vilja sitta instängd i en liten jävla plåtburk och vara där i flera år liksom och um, knappt ha någon utsikt att komma tillbaka. Det är liksom... Uh... Ja. <laughs> Ja, men det är ju många som har anmält sig frivilligt till det där tror jag. Som vill åka till Mars. det finns liksom- ju en kölista på det där som han, den där Neil deGrasse Tyson pratade om för flera år sedan på Discovery Channel. Ja. Det finns studenter i England som, eh, som de intervjuade som gärna hade velat sitta på den där och ja, ja. åka dit och vara den jo. första. Jo, jo, visst. Men liksom eh, mänsklig psykologi. Liksom. Det räcker ju liksom sitta instängd i ett rum och liksom inte ha någonting att göra. Liksom man, blir, man får ju så här, eh, klättra på väggarna på, ja. och, och, liksom, och sitta där ensam och liksom, eh, något år. Liksom. <laughs> Eh, ja. Och sen så liksom, eh, är man ju liksom beroende av sina kamrater. Liksom. Det, det kan ju hända att man liksom hamnar i konflikt. Liksom, och då, ja, här på jorden kan man ju liksom skiljas åt men där sitter man ju för evigt i liksom, Ja. <laughs> på samma ställe. Liksom, så att, eh, ja. ja liksom, fast det, det, är väl det lilla problemet. Ja. <laughs> och liksom alla praktiska problem med liksom toalettbesök och liksom hur ska man ta med sig vatten för den eh, och mat och nej, liksom att folk inte börjar tänka mer på sådana här praktiska saker liksom att eh, mm. <laughs> liksom man får... det, var några, ja, det var ju några som visade med målandaren att det inte verkar som att det går att komma ut ur månlandaren med rymddräkt på. Att hålet ja. är för litet. Ja, ja, <laughs> just det. Så ville de ja. mäta. Det fick de inte göra. De ville mäta omkretsen och diametern på, på hålet. Jaha, det fick ja, de inte lov att göra då alltså? Så att eh, hålet på den där farkosten som hänger på NASA-museet är ju för litet att, att hoppa ur om du har hjälmen på och rymddräkt på. <laughs> Eh, och, och hur ska du fått plats med månlandar bilen och sen monterat ihop den på månen som det inte finns någon film på. Det är Nej. helt fantastiskt. Det bara, I det där. Precis, och den bara fanns där, existerade helt plötsligt. Ja, den bara var där. <laughs> Nej, men sen, jag tycker, och jag tycker det är så komiskt det där också att de drog dit, vad var det, två bilar eller var det ännu fler bilar? Ja, och så körde de runt där på månen då va? Men om de nu hade lastkapacitet, varför tog de inte dit ett teleskop då? Det hade ju mm. varit fantastiskt. Jag menar, och, och, sen också, det är ju också det här igen som Simon var inne på förut, att, att de tar, vågar aldrig ta, ha några bilder från, eh, från solsystemet eller stjärnor, för det blir för lätt att genomskåda då. För det, jag menar den här mån... Ja månfärderna. För det var ju en eh, astronaut eh, kvar i den här kapseln då, som var i omloppsbana. Men han kunde väl sitta mm. med en bra kamera då och ta fantastiska, unika bilder av universum. Men nej, nej, nej, det gjorde han inte. Mm. mm. Nej. Mm. Nej, så det är svårt att hålla upp lögnerna. Liksom, att, uh, han såg väl... Uh, det var en journalist som frågade på presskonferensen om de såg några stjärnor. Och så liksom, uh, så sa Michael Collins här, oh, no I don't remember seeing any. Uh, och så liksom fick han en armbåge i sidan där då. Uh, och just det, det var, han fick de fick frågan om de såg några stjärnor på, på månens yta. Och så sa Collins det då, men då fick han en armbåge då. För att han, han var ju den där kapseln som åkte runt månen. Så då kunde inte ja. han liksom svara på den frågan. <laughs> Klockrent. Ja, ja. Så det, är, så, det är så himla underbart att kolla på den presskonferensen liksom, och se de här eh, Ja, de ska ha utfört den mest fantastiska prestationen i mänsklighetens historia och så liksom är de som på en begravning. Eh, ja, de ser det... väldigt nervösa ut. Ja. ja. ja. Och det hade ju också varit liksom. Men man kan ju undra liksom hur, hur eh, hamnar man i den sitsen och liksom hamnar på presskonferensen där. Det liksom tänker jag. Eh, när, när får de reda på vad det är de ska få göra resten av sitt liv? Liksom? För det måste ju komma glidande på något sätt. Liksom, att eh, det är ingenting man går in i från början. Så, jag, eh, jag, jag, tror tvärtom att det är eh, välplanerat och att de har fått reda på det här sedan länge. Och planerat mhm. för det här i flera år i, i förväg. men att de blir så nervösa, tror jag. Och ja, så men, kan man svara fel. Ja, om man kollar på typ eh, NASA och ESA så, där, eh, så kan man ju liksom komma med på en ganska låg nivå liksom när man rekryterar skolungdomar. Mm. Och liksom så här, det, mm. många av dem måste ju tro på, på eh, deras rymdprogram är äkta och sådär. Men sen så testas man ju liksom, är, är den här personen rätt villkor? Då liksom ser jag den här frimurarstrukturen är ju perfekt. Och liksom att Mm. De som sysslar med välgörenhet, som är liksom den här täckmanteln, de är liksom längst ner och, och sen så liksom de som är högre upp på pyramidstegen, liksom de kollar vilka rekryter som liksom kan, kan vara lämpliga kandidater för att ta några nivåer upp och få reda på eh, diverse olika hemligheter. Eh, mm. Och liksom att man rekryterar den vägen eh, mm. för att få, få, ut, få ut rätt typ av, av människor. Mm. Det, måste... det måste ju Ja, det måste ju bli så. Alla är ju frimurare som jag har förstått det av de här eh, så kallade astronauterna. Ja. Eh, och jag har även sett dem på, var inne på någon, eh, jag tror det var Nya Zeeländsk Lodge-sajt som även listade massor med kända människor eh, som hade varit, eller var frimurare. Mm. Då var ju mm. alla astronauterna listade där. Ja, precis. Och det, och det här är på deras egen frimurarsajt. <laughs> precis. Så det är ju liksom eh, uppenbart att det måste ju vara någon typ av rekrytering i frimurarkretsar då liksom. Men ja, vad får man reda på den lilla hemligheten kan man ju fråga sig då. Ja. ja. Eh, och liksom, det kanske är många som liksom får reda på den men väljer liksom eh, avstå. Jag vet inte vad han, Gus Grissom var väl tänkt att vara en av de första för men han förolyckades i någon Eh, någon explosion eh, innan där. Jag vet inte om det var någon sån form av exit, att han kanske inte ville vara med på det hela. Liksom. Eller mm. att man liksom... Ja, när man väl förstått vad det kommer innebära att nu ska jag sitta här och behöva ljuga för min familj och mina nära i resten av livet. Att liksom, nej, det vill inte jag vara med på. Så måste de väl ha någon, eh, ja, något som täcker upp för det. Liksom, att mm. det finns någon exit strategy att man liksom, nej jag vill inte vara med med. Nej, det kan, mm. ju, det kan ju ha varit så, men <clears throat> jag är lite inne på, på Daniels linje där också, att, att det här är väldigt eh, välplanerade och regisserade saker som har planerats långt i förväg. Och jag kan även tänka mig att, att mycket av de här sakerna, de här historierna med han Gus Grissom och såna grejer, att det kan vara en del i skådespelet. Alltså. En sak som jag har sett mm. också, det är ju det att det här med att månlandningarna Eh, att eh, de här konspirationen kring månlandningarna, det är ju någonting som de själva eh, håller liv i också. Och använder mm. lite som en sån här, vad kallar man det för, limited hangout. Det här med månlandningskonspiration och så säljer de in lite olika förvirrade teorier och liksom det här, ja men vi landade egentligen på månen men vi fejkade bilderna och det finns massa såna här konstiga varianter. Och en mm. sak som man mm. använder det där att, att eh, liksom halvt om halvt avslöja månlandningarna det är också för att, att eh, sälja in eh, resten av rymdhoaxet då. Det vill säga mm. att mm. man gjorde det genom att åka upp i omloppsbana och man använde satelliter och nej det är, det är ett hemligt, allt i rymden används är för militära ändamål och sådär. Va? Mm. Så, så, man använder det, det, den. Men där är det ju lite, det, det är ju liksom enklaste regeln i handboken. Det är liksom divide and conquer. Liksom, att uh, dela de krafterna som liksom, uh, vill gå emot dig. Och det är ju det de är så skickliga på. Liksom. Mm, och det är mm. det som vi måste börja genomskåda. Eller allt fler. För annars kommer det aldrig bli någon rätsida på alla de här lögnerna som de har byggt upp för oss. Och liksom, lever man i en värld av lögner så kan man liksom då kan man inte bygga en bra framtid för liksom eh, är man ju någon annans uh, händer. Ja, mm. uh, Det är väl det som uh, har varit mitt mål med att delta och vara med och starta upp den här podden. Liksom, att försöka få nå upp till en kritisk massa som ser de här sakerna och kan sprida det vidare så att förhoppningsvis så kan det få ringa på vattnet och att då kanske någonting händer. Mm. Så att, ja. Så vi får be ja. om lyssnarnas hjälp att sprida ordet. Jajamän. Ja, ja. precis. Och, eh, tänk efter själva liksom, och kolla upp det vi säger och ja, bilda er en egen uppfattning. Så att, mm. Eh, det är liksom... Eh, ja. Man kan bara visa en eh, häst eh, vad den ska dricka, men dricka måste den göra själv. Mm. Sanningen Så. måste erövras av varje enskild människa som någon klok person sa. Mm, precis. Mm. Ja, och apropå det, apropå podden, nu eh, kryper vi över eh, en timme och 40 minuter här. Så att, eh, mm. Ska vi vara nöjda mm. så killar, eller? Uh, ja. Ja, kan vi vara. Ja. jag har lite tankar kring kommande podd. Det hade varit jätteintressant att göra någon sån här jag vet inte, Stockholmsavsnitt. När vi har Daniel som var med i det hela också. Eller, ja, gick förbi i alla fall. Gick förbi. <laughs> Ja. du tänker på eh, terrorattacken. Ja, vi, kan spåna, ja. lite på vad kommande ämne, men förmodligen så blir det något, eh, eller några med Simon till, för han har ju bara förklarat en liten del av, eh, av sin modell eh, också. Ja, just det. Ja, nej, det var, och det var väldigt intressant. Det var väldigt roligt att han, att han eh, ställde upp och pratade om det. det mm. ja. Och det ska bli ett eh, spännande år när den här boken kommer ut och då kan man ju prata hur mycket om det som helst sen. Ja, <laughs> mm. precis. ja. Ja, ja. ja, men ska vi tacka för idag då. Så, eh, på återseende kära lyssnare. Ja. ja. tack för att ni lyssnat. Tack. Ja. Hej hej. tack så mycket. let me say that I'm delighted to welcome Professor Feynman back to Cornell. His general topic is the nature of physical law, and his topic for tonight is the law of gravitation, an example of physical law. Professor Feynman. It's odd, but in the infrequent occasions when I've been called upon in a formal place to play the bongo drums, the introducer never seems to find it necessary to mention that I also do theoretical physics. I believe that's probably uh, that we respect the arts more than the sciences. The artist of the Renaissance said that man's main concern should be for man. And yet, uh, there are some other things of interest in the world. Even the artists appreciate sunsets and the ocean waves and the march of the stars across the heavens. And there is some reason then to talk of other things sometimes. As we look into these things, we get an aesthetic pleasure from them directly on observation. But there's also a rhythm and a pattern between the phenomena of nature, which isn't apparent to the eye, but only to the eye of uh, analysis. And it's these rhythms and patterns which we call physical laws. What I want to talk about in this series of lectures is the general characteristics of these physical laws. That's even another level, if you will, of higher generality over the laws themselves. And it's uh, really all I am talking about is nature as seen as a result of detailed analysis. But only the most overall general qualities of nature is what I mainly wish to speak about. Now, such a topic has a tendency to become too philosophical because it becomes so general that uh, a person talks in such generalities that everybody can understand him, and it's considered to be some deep philosophy. If you, however, I would like to be very rather more special and I would like to be understood in an honest way rather than in a vague way to some extent. And so, if you don't mind, I'm going to try to give, instead of only the generalities, in this first lecture, an example of physical law so that you have at least one example of the things about which I'm speaking generally. In this way, uh, I can use this example again and again to give an instance to make a reality out of something which would otherwise be too abstract. Now, I've chosen for my special example of physical law to tell you about the theory of gravitation, or the phenomena of gravity. Why I chose gravity, I don't know. I, whatever I chose, you would have asked the same question. Actually, it uh, was one of the first great laws to be discovered, and it has an interesting history. You might say yes, but then it's old hat. I would like to hear something about uh, science, more modern science. More recent, perhaps, but not more modern. Modern science is exactly in the same tradition as the discoveries of the law of gravitation. It is only more recent discoveries that we would be talking about. And so I have no, I do not feel at all bad about telling you of the law of gravitation because I am, in describing its history and the methods, the character of its discovery and its quality, talking about modern science, completely modern. This law has been called the greatest generalization achieved by the human mind. And you can get already from the, my introduction, I'm more interested, not so much in the human mind, as in the marvel of nature who can obey such an elegant and simple law as this law of gravitation. So our main concentration will not be on how clever we are to have found it all out, but on how clever she is to pay attention to it. Now, uh, what is this law of gravitation that we're going to talk about? The law is that uh, two bodies or bodies exert a force upon each other, which is inversely as the square of the distance between them and varies directly as the product of their masses. And the mathematic- mathematically, we can write that great law down in a formula, some kind of a constant times the product of the two masses divided by the square of the distance. Now, if I add the remark that a body reacts to a force by accelerating or by changing its velocity every second to an extent inversely as its mass. It, it reacts, uh, changes velocity more if the mass is lower and so on, inversely as the mass. Then I have said everything about the law of gravitation that needs to be said. Everything else is a consequence, a mathematical consequence of those two things that I said. That's a remarkable enough phenomenon in itself that the next lecture will consider this in more detail. Now, I know you're not all uh, here. I know some of you are, but you're not all mathematicians, and so you cannot all immediately see all of the consequences of these two remarks. And so, what I would like to do in this lecture is to briefly tell you the story of the discovery, tell you what some of the consequences are, what the effect of this discovery had on the history of science, what kinds of mysteries such a law entails, something about the refinements made by Einstein, and uh, possibly the relation to other laws of physics. The history of the thing, uh, briefly, is this that the ancients first observed the way the planets seemed to move about in the sky and concluded that they all went around, along with the Earth, went around the sun. This discovery was later con- made independently by Copernicus if they had forgotten that people had forgotten that it had already been made. Now, the next thing, question that came up in, to study was exactly how do they go around the sun? That is, exactly what kind of motion? Do they go with the sun at the center of a circle or do they go in some other kind of a curve? How fast do they move and so on? And this discovery took a longer to make. The times after Copernicus were times in which there were great debates about whether the planets in fact went around the sun along with the Earth or whether the Earth was at the center of the universe and so on. And there were considerable arguments about this. When a man named Tycho Brahe got an idea of a, a way of answering the question, he thought that it might perhaps be a good idea to look very, very carefully and to record where the planets actually appear in the sky, and then the alternative theories might be distinguished from one another. This is the key of modern science and is the beginning of the true understanding of nature. This idea that to look at the thing, to record the, the, details, and to hope that in the information thus obtained may lie a clue to one or another of a possible theoretical interpretation. So Tycho, who was a rich man and owned, I believe, an island near Copenhagen, outfitted his island with great brass circles and special observing positions, uh, chairs that you could look through little holes, and recorded night after night the position of the planets. It's only through such hard work that we can find out anything. When these, all these data were collected, they came into the hands of Kepler, who then tried to analyze what kinds of motions the, the planets made around the sun. And uh, he did this by a method of trial and error. At one stage, he thought he had it. He, assu- he figured out that they went around the sun in circles with the sun off center and noticed that one planet, I think it was Mars, but I don't know, uh, was eight minutes of arc off. And he decided that this was too big for Tycho Brahe to have made an error and that this was not the right answer. So, because of the precision of experiments, he was able to proceed and find that to go on to another trial and found, in fact, ultimately this. Three things. First, that the planets went in ellipses around the sun with the sun at the focus. An ellipse is a curve you all artists know about because it's a foreshortened circle, or children know about because somebody told them that if you take a string and tie it to two tacks and put a pencil in there, it'll make an ellipse. These two tacks are the foci, and if the sun is here, the shape of the orbit of a planet around the sun is one of these curves. The next question is and going around the ellipse, how does it go? Does it go faster when it's near the sun, slower when it's further from the sun, and so on? We take away the other focus. We have the sun then and the planet going around. And Kepler found the answer to this too. He found this, that if you put the position of the planet down in two, at two times separated by some definite time, let's say uh, three weeks, and then at another place in the orbit, put the positions of the planets again separated by three weeks, and draw lines from the sun to the planet, technically called radius, radius vectors. But anyway, lines from the planet, sun to the planet. Then the area that's enclosed in the orbit of the planet and the two lines that are separated by the planet's position three weeks apart is the same no matter what part of the orbit the thing is on. So that it has to go faster when it's closer in order to get the same area as it goes slower when it's further away, and in this precise manner. Some several years later, he found the third rule, and uh, that had not to do with the exactly motion of a single planet around the sun, but related the various planets to each other. And it said that the times that it took the planet to go all the way around was related to the size of the orbit and that the times went as the square root of the cube of the size of the orbit, and for the size of the orbit is the diameter all the way across the biggest distance on the ellipse. So uh, he has these three laws, which are summarized by saying it's an ellipse, and that equal areas are swept in equal times, and that the time to go around varies as a three-half power of the size, the square root of the cube of the size. So there's three laws. Kepler, which is a very complete description of the motion of the planets around the sun. The next question was, what makes them go around? Well, how can we understand this in more detail? Or is there anything else to say? In the meantime, Galileo was investigating the laws of motion. Incidentally, at the time of uh, Kepler, the problem of what drove the planets around the sun was answered in certain, by some people by saying that there were angels behind here beating their wings and pushing the planet along around orbit. As we'll see that that answer is not very far from the truth. The only difference is that the angels sit in a different direction and their wings go in But the point that the angels sit in a different direction is the one that I must now come to. Galileo, in studying the laws of motion and doing a number of experiments to see how balls rolled down inclined planes and pendulums swung and so on, discovered an idealization, a great principle called the principle of inertia, which is this. That if a thing has nothing acting on it, if an object has nothing acting on it and is going along at a certain velocity in a straight line, it will go at the same velocity at exactly the same straight line forever. Unbelievable though that may sound to anybody who has tried to make a ball roll forever. The idealization did, is correct, and that if there were no influences acting, such as the friction on the floor and so on, the thing would go at a uniform speed forever. The next point was made by Newton, who discussed the next question, which is when it doesn't go in a straight line, then what? And he answered this way that a force is needed to change the velocity in any manner. First, for instance, if you're pushing it in a direction that it moves, it will speed up. If you find that it changes direction, then the force must have been sideways. And that the force can be measured by the product of two effects. First, how much does the velocity change in a small interval of time? How fast is the velocity changing? How much is it accelerating? in this direction, or how much is the velocity changing when it changes direction. That's called the acceleration. And when that's multiplied by a coefficient called the mass of an object, or its inertia coefficient, then that together is a force. One can measure the, for instance, if one has a stone on the end of a string and swings it in a circle over his head, then one can measure, everyone finds one has to pull. The reason is that the speed of this, the, the velocity, the speed is not changing as it goes around the circle, but it's changing its direction, so there must be perpetually an inflowing force. And this uh, is proportional to the mass, so that if we were to take two different objects, first swing one, and then swing another one at the same speed around the head and measure the force in the second one, that second one, uh, the, the, new force is bigger than the other force in the proportion that the masses are different. This is a way of measuring the masses by how much, how hard it is to change the speed. Now, than Newton saw from this. That, for instance, to take a simple example, if a planet is going in a circle around the sun, no force is needed to make it go sideways tangentially. If there were no force at all on it, it would have just keep coasting this way. But actually, the planet doesn't keep coasting this way, but finds itself later not out here where it would go if there were no force at all, but further down toward the the sun. In other words, its velocity, its motion, has been deflected toward the sun. So what the angels have to do is to beat their wings in toward the sun all the time. That the motion to keep it going in a straight line has no known reason. The reason why things coast forever has never been found out. The law of inertia is no known origin. So the angels don't exist, but the continuation of the motion does. But in order to obtain the falling operation, we do need a force. So it became apparent that the origin of that the force was toward the sun. As a matter of fact, Newton was able to demonstrate that the statement that equal areas are swept in equal times was a direct consequence of the simple idea that all of the changes in velocity are directed exactly to the sun, even in the elliptical case. And maybe I'll have time next time to show you how that works in detail. So from this law, he would confirm the idea that the force is toward the sun. And from knowing how the periods of the different planets vary with the distance away from the sun, it's possible to determine how that force must weaken at different distances, and he was able to determine that the force must vary inversely as the square of the distance. Now, so far, he hasn't said anything. Yes, because he only said two things which Kepler said in a different language. One is exactly equivalent to the statement that the force is toward the sun, and the other is exactly equivalent to the statement that the law is inversely as the square of the distance. But people had seen in telescopes the Jupiter's satellites going around Jupiter, and it looked like a little solar system. So the satellites were attracted to Jupiter, and the moon is attracted to the Earth, and this goes around the Earth is attracted the same way. So it looks like everything's attracted to everything else. And so the next statement was to generalize this and to say that every object attracts every other object. If so, the Earth must be pulling on the moon just as the sun pulls on the planet. But it's known that the Earth pulls on things because you're all sitting tightly in your seats in spite of your desires to float out of the hall at this time. The pull ob- for objects on the Earth was well known in the phenomenon of gravitation. And it was Newton's idea then that maybe the gravitation which held the moon in the orbit also applied was the same gravitation that pulled the objects toward the Earth. Now it is easy to figure out how far the moon falls in one second. Because if it went in a straight line, you know the size of the orbit, you know it takes a month to go around, and if you figure out how far it goes in one second, you can figure out how far the circle of the moon's orbit has fallen below the straight line that it would have been in if it didn't go the way it does go. And this distance is 120th of an inch. Now, the moon is 60 times as far away from the Earth's center than we are. We're 4,000 miles away from the center, and the moon is 240,000 miles away from the center. So if the law of inverse square is right, an object at the Earth's surface should fall in one second by one twentieth of an inch times 3600 being the square of 60 because the force has been weakened by 60 times 60 for the inverse square law in getting out there to the moon. And if you multiply a twentieth of an inch by 3600, you get about 16 feet. And lo, it is known already from Galileo's measurements that things fell in one second on the Earth's surface by 16 feet. So this mean, meant, you see, that he was on the right track. There was no going back now. because a new fact that was completely independent previously, which is the period of the moon's orbit and its distance from the Earth, was connected to another fact, which is how long it takes something to fall in one second. So this was a dramatic test that everything's all right. Further, he had a lot of other predictions. He was able to calculate what the shape of the orbit should be if the law were the inverse square, and found indeed that it was an ellipse. So he got three for two, as it were. In addition, a number of new phenomena had their obvious explanations. One was the tides. The tides were due to the pull of the moon on the earth. This had sometimes been thought of before, with the difficulty that if it's the pull of the moon on the earth, the earth being here the water's being pulled up to the moon, then there would only be one tide a day where that bump of water is under the moon. But actually, you know, there are tides every 12 hours roughly, and that's two tides a day. But you must, there was also another school of thought that had a different conclusion. Their theory was that it was the earth that was pulled by the moon away from the water. So actually, Newton was the first one to realize what actually was going on. That the force of the moon on the earth and on the water is the same at the same distance, and that the water here is closer to the moon, and the water here is further from the moon than the earth, than the rigid earth, so that the water is pulled more toward the moon here, and here is less toward the moon than the earth, so that it's a combination of those two pictures that makes a double tide. Actually, the earth. Uh, does the same trick as the moon. It goes around a circle, really. I mean, the force of the moon on the Earth is balanced, but by what? By the fact that just like the moon goes in a circle to balance the Earth's force, the Earth is also going in a circle. Actually, the center of the circle is somewhere inside the Earth. It's also going in a circle uh, to balance the moon. So the two of them go around a common center here. And if you wish, this water is thrown off by centrifugal force more than the Earth is, and this water is attracted more than the average of the Earth. At any rate, the tides were then explained, and the, and the fact that there were two a day. A lot of other things became quite clear. Why the Earth is round, because everything gets pulled in. And why it isn't round, because it's spinning so that the outside gets thrown out a little bit and it balances. And why the sun and moon are round, and so on. Now, as the science developed, and measurements were made ever more accurately, the tests of Newton's law became much more stringent. And the first careful tests involved the moons of Jupiter. By careful observations of the way they went around over a long period of time, one could be very careful to check that everything was according to Hort, Newton. And turned out not to be the case. The moons of Jupiter appeared to be first uh, get sometimes to eight minutes ahead of time and sometimes eight minutes behind time schedule, where schedule is the calculated values according to Newton's laws. It was noticed that they were ahead of schedule when they were close, when New- Jupiter was close to the Earth, and behind schedule when it was far away. A rather odd circumstance. And Mr. Roemer, having confidence in the law of gravitation, came to an interesting conclusion that it takes light some time to travel from the moons to the Earth, and that what we're looking at when we see the moons are not how they are now, but how they were the time ago that it took the light to get here. Now, when Jupiter's near us, it takes less time for the light to come, and when Jupiter's further, it takes longer time. So he had to correct the observations for the differences in time, and by the fact that they were this much too early or that much too late, was able to determine the velocity of light. This was the first demonstration that light was not an instantaneously propagating material. I bring this particular matter to your attention because it illustrates something. That when a law is right, it can be used to find another one. That by having confidence in this law, if something is the matter, it suggests perhaps some other phenomenon. And if we had not known the law of gravitation, we would have taken much longer to find the speed of light, because we would not have known what to expect of Jupiter's satellites. This process has developed into an avalanche of discoveries. Each new discovery permits the tools for much more discovery, and this, uh, begin- this is the beginning of that avalanche which has gone on now for 400 years in a continuous process and we're still avalanching along at high speed at this time. Another problem came up the planets shouldn't really go in ellipses because, according to Newton's laws, they're not attracted only by the sun, but also they pull on each other a little bit, only a little bit, but a little bit is something, and will alter the motion a little bit. So Jupiter, Saturn, and Uranus were big planets that were known, and the calculations were made as to how slightly different than the perfect ellipses of Kepler the planets ought to be going, Jupiter, Saturn, and Uranus, by the pull of one on each other. And when they were finished, the calculations, I mean, and the observations, it was noticed that Jupiter and Saturn went according to the calculations, but that Uranus was doing something funny. Another opportunity for Newton's laws to be found wanting. But courage. Two uh, men, both who made these calculations, Adams and Leverrier, independently and at almost exactly the same time, proposed that the motions of Uranus were due to an unseen as yet new planet. And su- they wrote letters to their respective observatories telling them to look. Turn your telescope and look there and you'll find a planet. How absurd, said one of the observatories, that some guy sitting with pieces of paper and pencils can tell us where we look to find something new planet. And the other observatory was more, uh, well, less, uh, well, the administration was different. <laughs> and, uh, They found the Neptune. More recently, in the beginning of the 20th century, it became apparent that the motion of the planet Mercury was not exactly right. And this caused a lot of trouble and had no explanation until a modification of Newton's. This did show ultimately that Newton's laws were slightly off and that they had to be modified. I will not discuss the modification in detail. It was made by Einstein. Now the question is, how far does this law extend? Does it extend outside the solar system? And so I show on the first slide evidence that the law of gravitation is on a wider scale than just the solar system. Here is a series of three pictures of a so-called double star. There's a third star, fortunately, in the picture, so you can see that they're really turning around and that nobody just simply turned the frames of the pictures around, which is easy to do on astronomical pictures but the stars are actually going around. And by watching these things and plotting the orbit, you see the orbit that they make on the next slide. It's, it's evident that they're attracting each other and that they're going around in an ellipse. According to the way expected, these are a succession of pictures uh, going for all these different periods of time. I think, yes, it goes around this way. They didn't see it well when it was too close, and here it is in 1905. My slide is very old. It's gone around maybe once more since. And you'll be happy except when you notice, if you have noticed already, that the center is not in a focus of the ellipse, but it's quite a bit off. So something's the matter with the law. No. It, God hasn't presented us with this orbit face on. It's tilted at a funny angle. And if you take an ellipse and mark its focus and then hold the paper at an odd angle and look at it in projection, the, the, focus doesn't have to be at the focus of the projected image. So it's uh, because it's Orbit is tilted in space that it looks that way. That looks like it's not the right pattern. But it's all right, and you can figure everything out satisfactorily for that. How about a, diff- a bigger distance? There's forces between the stars. Does it go any further than these distances, which are not more than two or three times the solar system's diameter? Here's something in the next slide that's 100,000 times as big as the solar system in diameter. And this is a large number of stars Tremendous number of stars. This white spot is not a solid white spot. It's just because of the failure of our instruments to resolve it. But our very, very tiny dots, just like the other stars, well separated from one another, not hitting each other, each one falling through and back and forth through this great globular cluster. It's one of the most beautiful things in the sky, as good as sea waves and sunsets. And the distribution of this material, it's perfectly clear that the thing that holds this together is the gravitational attraction of the stars for each other. And the distribution of the material in the sense of how the stars peter out as you go out in distance permits one to find out roughly how, what the law is of force between the stars, and of course it comes out right that it is roughly the inverse square. The accuracy of these calculations and measurements is not anywhere near as careful as in the solar system. Onward, as gravity extends still further. This is a little pinpoint inside of a big galaxy, and the next slide shows a typical galaxy. And it's clear that this thing again is held together somehow, and the only candidate that's reasonable is gravitation. But when we get to this, this size, we haven't any way any longer to check the inverse square law. But there seems to be no doubt that these great agglomerations of stars and so, these galaxies, which are 50 to 100,000 light years across, the solar system is, well, from the Earth to the Sun is only eight light minutes. This is 100,000 light years that the gravity is extending even over these distances. And in the next slide is evidence that uh, it extends even further. Here is what is called a cluster of galaxies. There's a galaxy here and here and here. There are galaxies here. They're all in one lump of galaxies, analogous to the cluster of stars, but this time what's clustered are those big babies that I showed you in this previous slide. Now we, uh, this is as far as uh, is about one tenth, or well, a hundredth maybe, of the size of the universe, and as far as we have any direct evidence that gravitational forces extend. So the Earth's gravitation, if we take the view, has no edge as you may read in the newspapers, when the planet gets outside the field of the gravitation. It keeps on going ever weaker and weaker, inversely as the square of the distance, dividing by four each time you're twice as far away, until it mingles with the strong fields and gets lost in the confusion of the strong fields of other stars, but altogether with the stars in its neighborhood pulls the other stars to form the galaxy, and altogether they pull on other galaxies to make a pattern, a cluster of galaxies. So the Earth's gravitational field never ends, but peters out very slowly in a precise and careful law, probably to the edges of the universe. The law of gravitation is different than many of the other, well, is, is very important in the economy or in the machinery of the universe. There are many places where gravity has its practical applications as far as the universe is concerned. But atypically, among all the other laws of physics, gravitation has relatively few practical applications. I mean, the new knowledge of the law, it has a lot of applications. It keeps people in their seats and so on. But it has few, the knowledge of the law has few practical applications, relatively speaking, compared to the other laws. This is one case in which I picked an atypical example. It is impossible, by the way, by picking one example of anything, to avoid picking one which is atypical in some sense. That's the wonder of the world. Isn't it? The only applications I could think of were first in some geophysical prospecting, in predicting the tides. Nowadays, more modernly, in working out the motions of the satellites and uh, and uh, planet probes and so on that we send up, and also modernly to calculate the predictions of the planet's position, which have great utility for astrologers to publish their predictions and horoscopes in the magazines. That's the strange world we live in, that all the advances in understanding are used only to continue the nonsense which has existed for 2,000 years. Now, that, that shows that gravitation extends to the great distances, but Newton said that everything attracted everything else. Do I attract you? Excuse me, I mean, do I attract you? I was going to say, excuse me, do I attract you physically? I didn't mean that. <laughs> What I mean is, to, to, is it really true that two things attract each other? Di- can we make a direct test and not just wait for the planets and look at the planets to see if they attract each other? And this experiment, the, the direct test, was made by Cavendish on equipment, which you see indicated on the next slide. If I got my slides right. Well, I made a mistake. I was talking about uh, the, the, uh, the importance of the gravitation. I was overwhelmed by my clever remark about astrologers and forgot to mention the important places where gravitation does have some real effect in the behavior of the universe. And one of the interesting ones is the formation of new stars. In this picture, which is a gaseous nebula inside our own galaxy, and there's not a lot of stars, but it's gas, there are places where the gas has been compressed or attracted to itself here. Uh, it starts perhaps by some kind of shock waves to get collected, but the res- remainder of the phenomenon is that gravitation pulls the cloud of gas closer and closer together. So big mobs of gas and dust collect and form balls, which as they fall still further, the heat generated by the falling lights them up and they become stars. And we have in the next slide some evidence of the creation of new stars. It is unfortunately harder to see than I thought it was when I looked at it before. But this is not exactly the same as this. This bump here is further out than here, and that this also has a new dot here. There are, uh, I have found better examples, but we're unable to produce a slide. There is one example of a star patch, a light that grew in a place in 200, within 200 days. So that when the, it was in, a, in the same kind of condition of a gas cloud, when the gas collects too much together by gravitation, stars are born. And this is the beginning of new stars. So the stars belch out dirt and gases when they explode sometimes, and the dirt and gases then collect back again and make new stars. Sounds like perpetual motion. I now uh, turn to the subject I meant to introduce, which was the experiments on the small scale to see whether things really attract each other and I hope now that the next slide does indicate this is a second try. Yeah, Cavendish's experiment. The idea was to hang by a very, very fine quartz fiber a rod with two balls. And then put two large lead balls in the positions indicated here next to it on the side. Then because of the attraction of the balls, there would be a slight twist of the fiber. It had to be done so delicately because the gravitational force between ordinary things is very, very tiny indeed. And there it was. And it was possible then to measure the force between these two balls. Cavendish called his experiment weighing the earth. We're pedantic and careful today. We wouldn't let our students say that. We would have to say they're measuring the mass of the earth. You know? But the reason he say that, said that is the following. By a direct experiment, he was able to measure the force and the two masses and the distance and thus determine the gravitational constant. You say, yes, but we have the same situation on the Earth. We know what the pull is, and we know what the mass of the object pulled is, and we know how far away we are, but we don't know the, either the mass of the Earth or the constant, but only the combination. So by measuring the constant and knowing the facts about the pull of the Earth, the mass of the Earth could be determined. So indirectly, this experiment was the first determination of how heavy or how massive is the ball on which we stand. I, it's a kind of an amazing achievement to find that out, and I think that's why Cavendish named his experiment that way instead of determining the constant in the gravitational equation, weighing the Earth. Oh. He incidentally was weighing the sun and everything else at the same time. Because the pull of the sun is known in the same manner. Now, one, one other test of the law of gravitation is very interesting, and that is the question as to whether the, uh, the pull is exactly proportional to the mass. If the pull is exactly proportional to the mass and the reaction to forces, the motions induced by forces, the changes in velocity, are inversely proportional to the mass, that means that two objects of different mass will change their velocity in the same manner in a gravitational field. Or Two different things, no matter what their mass, in a vacuum, will fall the same way toward the Earth. that's Galileo's old experiment from the Leaning Tower. I took my young son of two and a half to the Leaning Tower of Pisa, and now he, every time a guest comes, he says, Leaning Tower. <laughs> so, anyhow, it means, for example, that in a satellite, uh, I mean a, a man made satellite, an object inside will go around the Earth in the same kind of an orbit as a satellite on the outside and thus float in the middle, apparently. So that this fact that the force is exactly proportional to the mass and that the reactions are inversely proportional to mass has this very interesting consequence. The question is, how accurate is it? And it has been measured by an experiment by a man named Ert Voss in 1909 and very much more recently and more accurately by Dickey. And it is known to one part in 10,000 million, the mass is exactly proportional. I mean, the forces are exactly proportional to the mass. How it's possible to measure with that accuracy, I wish I had the time to explain, but I'm afraid I, I cannot. It's a remarkably clever. I'll give a hint, Howard. I'll give one hint there. Suppose that you wanted to measure whether it's true for the pull of the sun. You know, the sun is pulling us all. It pulls the earth, too. But suppose you wanted to know whether you had a piece of lead here and a piece of copper here, or polyethylene and lead. It was first done with sandalwood. Now it's done with polyethylene. Whether the pull is exactly proportional to the to the inertia. The Earth is going around the sun, so these things are thrown out by inertia, and they're thrown out to the extent that these two objects have inertia. But they're attracted to the sun to the extent that they have mass in the attraction law. So if they're attracted to the sun in a different proportion than they're thrown out by inertia, one will be pulled toward the sun and the other away. And so hanging on another one of those Cavendish quartz fibers, the thing will twist toward the sun. It doesn't twist to this accuracy, so we know that the sun's attraction for these two objects is exactly proportional to their centrifugal effect, which is inertia. So the force of attraction on an object is exactly proportional to its coefficient of inertia, in other words, its mass. I should say something about the relation of gravitation to other forces, to other parts of nature, uh, uh, other phenomena in nature, and I'll have more to say of a general quality later. But there is one thing that's particularly interesting, and that is that the inverse square law appears again. It appears in the electrical laws, for instance, that electricity also exerts forces inversely as the square of the distance, this time between charges. And one thinks perhaps inverse square of the distance has some deep significance. Maybe gravity and electricity are different aspects of the same thing. No one has ever succeeded in making gravity and electricity different aspects of the same thing. Today, our theories of physics, the laws of physics, are a multitude of different parts and pieces that don't fit together very well. We don't understand the one exactly in terms of the other. We don't have one structure from which all is deduced. We have several pieces that don't quite fit exactly yet. And that's the reason why in these lectures, instead of having the ability to tell you what the law of physics is, I have to talk about the things that are common to the various laws because we don't know, we don't understand uh, the connection between them. But what's very strange is that there are certain things that are the same in both. But now let's look again at the law of electricity. The law goes inversely as the square of the distance. But the thing that is remarkable is the tremendous difference in the strength of the electrical and gravitational laws. People who want to make electricity and gravitation out of the same thing will find that electricity is so much more powerful than gravity that it's hard to believe they could both have the same origin. Now, how can I say one thing is more powerful than another? It depends upon how much charge you have and how much mass you have. I'm certainly, uh, well, the you can't talk about how strong gravity is by saying I take a lump of such and such a size because you chose the size. If we try to get something that nature produces her own pure number that has nothing to do with inches or years or anything to do with our own dimensions, we can do it this way. If we take the fundamental particles, such as an electron, any different ones will give different numbers, but to get an idea of the number, take electrons. Two electrons, a fundamental particle, that's an object, it's not something I can't. I don't have to tell you what units I measure in. It's two particles that are fundamental particles. And they repel each other inversely as the square of the distance due to electricity. And they attract each other inversely as the square of the distance due to gravitation. Question. What is the ratio of the gravitational force to the electrical force? And that is illustrated on the next slide. The ratio of the gravitational attraction to the electrical repulsion is given by a number with 42 digits and goes off here. It's all this is written very carefully out, so that's 42 digits. Now, therein lies a very deep mystery. Where could such a tremendous number come from? That means if you ever had a theory from which both of these things are to come, how could they come in such disproportion? From what equation has a solution which has, for one, two kinds of forces, an attraction and a repulsion, with that fantastic ratio? People have looked for such a large ratio in other places. They're looking for a large number. They hope, for example, that there's another large number. And if you want a large number, why not take the diameter of the universe to the diameter of a proton. Amazingly enough, it also is a number with 42 digits. And so an interesting proposal is made that this ratio depend, is the same as the ratio of the size of the universe to the diameter of a proton. But the universe is expanding with time. And that would mean the gravitational constant is changing with time. And although that's a possibility, there's no evidence to indicate that it's in fact true, and there are several difficulties, where, I mean, partial indications that it doesn't, that the gravitational constant has not changed in that way. So this tremendous number remains a mystery. I must say, to finish uh, about the theory of gravitation, two more things. One is that Einstein had to modify the laws of gravitation in accordance his with his principles of relativity. The first was, one of the principles was that effects cannot occur instantaneously, while Einstein, uh, Newton's theory said that the force was instantaneous. He has to modify Newton's laws. They have very small effects, these modifications. One of them is all masses fall. Light has energy, and energy is equivalent to mass, so light should fall. And it should mean that light going near the sun is deflected. It is. And also, the force of gravitation is slightly modified in his theory, so that the law is slightly changed, very, very slightly, and it is just the right amount to account for the slight discrepancy that was found in the movement of mercury. Finally, with connection to the laws of physics on a small scale, we have found that the behavior of matter on a small scale obeys laws so different, very different than things on a large scale. And so the question is, well, does gravity, how does gravity look on a small scale? What is what is called the quantum theory of gravity? There is no quantum theory of gravity today. People have not succeeded completely in making a theory which is consistent with the uncertainty principles and the quantum mechanical principles. I'll discuss these principles in another lecture. Now, finally, you will say to me, Yes, you told us what happens, but what is this gravity? Where does it come from and what is it? Do you mean to tell me that the planet uh, looks at the sun, sees how far it is, takes the inverse of the square of the distance, and then decides to move in accordance with that law and move. In other words, although I've stated a ma- mathematical law, I haven't given you no clue as to the mechanism. I will discuss the possibility of doing this in the next lecture, which is the relation of mathematics to physics. But finally, in this lecture, I would like to discuss, to remark just at the end here, to uh, emphasize some characteristics that the gravity has in common with the other laws that we have mentioned as we passed along. The first is that it's mathematical in its expression. The others are that way too. We'll discuss that next time. Second, it's not exact. Einstein had to modify it. We know it isn't quite right yet because they have to put the quantum theory in. That's the same with all our other laws. They're not exact. There's always an edge of mystery. There's always a place that we have some fiddling around to do yet. That, of course, is not a property, probably not a property. It may or may not be a property of nature, but it certainly is common with all the laws as we know them today. It may be only a lack of knowledge. But the most impressive fact is that gravity is simple. It is simple to state the principle completely and have no left, have not left any vagueness for anybody to change the ideas about. It's simple and therefore it's beautiful. It's simple in its pattern. I don't mean it's simple in its action. The motions of the various planets and the perturbations of one on another can be quite complicated to work out. What to follow how all those stars in the globular cluster move is quite beyond our ability. It's complicated in its actions, but not in the basic pattern or the, the, the system underneath the whole thing. Is that's a simple thing. That's common in all our laws. They all turn out to be simple things, although complex in their actual actions. Finally comes the universality of the gravitational law, the fact that it extends over such enormous distances. That Newton, in his mind worrying about the solar system, was able to predict what would happen in an experiment of Cavendish, where Cavendish's little model of the solar system, the two balls attracting, has to be expanded 10 million million times to become the solar system. And then 10 million million times expanded once again, and we find the galaxies attracting each other by exactly the same law. Nature uses only the longest threads to weave her patterns, so that each small piece of her, of her fabric reveals the organization of the entire tapestry. Thank you.